gustaba más el Endacari con barba. A mí me parece que está muy interesante. Verde. Churro. Meta. Polla. Churro. Polla. Churro. Polla. Churro. Y sí, sí, sí, sí, sí, sí. Verde. Churro. Polla. Churro. Polla. Churro. Meta. Churro. Y sí, sí, sí, sí, sí, sí. Verde. Churro. Polla. Churro. Polla. Churro. Meta. Churro. Meta. Churro. Meta. Churro. Meta. Churro. Meta. Churro. Meta. Polla. sí, sí, sí, sí, sí, sí. Verde. Churro, Polla churro, Polla churro. Meta, churro, meta, Polla. meta, churros, meta, Polla. Si os gustaba más el Endacari con barba. A mí me parece que está muy interesante. ti. Ahora van de guays. gaixo denoi, ze mugu bete! Aspaliko! Nola egiten zen hau, ah, ez egoratzen! Itzaiten eta betiko egiten! Zorra bai, bai, bai, Txorra nahi txen! Ia beteak ez da, noiztik. E, kainetik ez, madalentan egin genuen saio berezia. Ez ginen ditxe kainera, eh, uste, eh? Ez. Akatzen genuen, eh, azkena, eh? Maiatza kainan edo. Akaina. Akaina. Akaina. Gero egin genuen, e, kolaboratu genuen madalentako programa berezian, eta geroztik ez dugu gero egin. Kapitan Euskadi gin. Bai, Kapitan Euskadi egin genuen. Hostia, ah! Ez Euskadi. Eta oso importatu zen. Eta, bueno. Hemen nik eskaten, oh. eskatuko dugu barkamena egin ditugun komentario lizun guztien gatik. Bai, bai. dia Eh, pornoa, hori diozu, ozeo. Bai, Baita. <laughs> Ez ez, joe, gaina, lehenko temporadan eman genion palike harra gainea tipuari, eh? Bai, Black... Bla, Black eh, Captain... Black eh, Captain eh, Beltzari! Black... Oh, <laughs> total... Ja, bueno, etorri izan, eta egin dindun... Aspazes, izaten dira, ez? Nola, aspaze, aspazeko. La, aspazes, aspaze. Sibir bazen palabelu. Total. El gari. el gari ere baltela, eh? Eh, dari, dari, eh? Uh, uh, uh. Vale, vale. Bueno, bueno, ze gombiatu berezi ditugun gaur gauean gurekin. ¿está? Oso serio a día, ikusten de eh, tenes. Bai. Eh, nola ditzen ginean, nola ditzen dugu repaso bat. Ai, egia da, zuen, bai, zuen goitizenak bai. nolako. goitizenak, ez ez, gure izena. Bueno. Izenak. Batzuen kasuan izena dira, beste dutzuetan goitizena, baina bueno, ni keko naiz. Ni cebolletas. Eta ni naiz eta adina izan, beitza goratzen ez kafra naizela. Bueno, eh, gombiatzen zaituztegu berriz ere, ertziok entzutera, temporada berri honetan, ogoita mazortzi garen temporadan. Deitu diot, ertziok 2.0, aurten okerrago, hori da leloa. Joder, gero eta milenea guazarete. 2.0 hori... Tío, o sea... Aurte nokerrago, nokerrago. Te bollita dago ya, dibinatzen. Ba bigarren zea dizioak inoiz ez dira uneak. Iugarrenak beriro bai. Bueno, espero dugu bizirik egon gaur engurteako Me jodas, tu! Zene Ah, vale, vale bueno, bueno. Ze bi izaten da, bizio, iru izaten da, trizio Hori da, ja, gehi, eh, eh Eta trizio eta trilita ere, eh, badugu Eee! Eh, artean ditugu, ez da? Bueno, oain ikusi dut beraiek behar dutela hitza, ez da? Nik uste mikrofonoa rulatu ezaketela, ber, bai. hartu, hartu eskuta gerule, gerule. eske, etorri dia, eske pila badia, iru dia. Gerturatu ongi mikrofonona, eh? Gaztiak, bai, bai. Euneko bai, eun egin dezute, eh? Bai, bai, gaurkoan alineazio guztia. Oi, eh? Bai, bai. Zaya, zaya, zaya. Oie, pues aurkeztu zuen izengo itizen, oiek, a ber, gogoratzen eh, baizute. Bai, noski, eh, Novak? Ni Alicat, eh? Dani, macabro. ¡Aupa, eh! Ah, claro, eh, eh, aipatu behar dut, <laughs> entzule maitiak, ni bakarra naizela txalo egiten ze bestea ari Peta bat egiten, bestea erretzen, bestea edaten, bestea mikrofonoa heltzen. La patata Tani pues es que un panorama. Bi Patricio, Trizio, tío, o sea. Oh, por cierto, zegoen pilotari Patriziokoa, ez? Patrizio? <laughs> Patricio. Titín. Bai. Ez, zan, trizia guaz, Tintin edo tintin. Tintin. Txakur bate eh, bai? Baita, baita. Eh. Bai, bai, bai, bai. <laughs> Bueno, nabaitzen da zena bezlariaz, eh, <laughs> mikrofona eskutan dauka. No <laughs> bak, gure no bak. Bueno, la bueno, eh va, bueno, así hasteko behintza, ba hemendikan gogora pena bat eh gure Iñaki Etxeperi, lagun handia, hainbat urtetan gauzak elkarrekin egiten, kontzertu kantolatzen, eh parranda egiten, manifetara juten, eta bar eta bar. Eta, bueno, ba, agian beste batean, ba, ausartuko nuke gehiago hitz egiteaz, baina, bueno, gauza pila bat egin ditugu, hemen dikan musu handi handi ba, lagun hor zauden tokian, kago en dios, i me kago en dios en mayúsculas, benetan, eta zuretzako saio hau, me kago en dios, hau pa txepe, la hostia, Aupa, Hau pa txepe. Hau pa, tío. Hau Bueno, pues... Horain, gure eskaletan jaten duna da, oh, zer egin dugu udaran. Ai, ostia! Bueno, bueno, zer egin eh, udaran. Ni bainatu Udara. nintzen, azkenean bainatu nintzen. Ba, ah, bai, bai, e, e, eh, bai. eh, dutxa dauka dala, eta... <laughs> azkenean bainatu nintzen, eta jende hor biltzen zitzaidan. ti. irakotzen oh, hildela gizon bat pakistanen dutxatu gabe horrela. Hildela gizon bat, zer, zera mazkila, bero gehieta urte dutxatu gabe. Ia, Yeah. Hortago! limitea. Aiba, ba, vale, bitu, bitu, ene, kien. Zuk, zuk kapra? Pues ni un nintzen iruia, bete. Hortikan. Bueno, a ver, itxasoa kontatzen du. Itxasorena, anemonekin, hola, egitea zea, e, zea, bada, esaten da, oi. esponja, eh? Esponja, na, bob esponja, oi, no, egiten na. Bai. Bob esponja. Bai. bob esponja. Eta gero nintzan, e, eh, parranda azparranda, esponja bezala edate. Horrean, <laughs> zegoen guztia, Sea. Eta zu ezein zute gaztik? A ber, milenia, ba, zein zuek, a ber. Dakat, berri bat. Aurten ezin dut euskainolez hitz egin. Seguro? Eske, udalan Ui. ega atera nun. Bueno, egaduan, euskainola, nik, egiten dut, eh. siempre, en español gaitasun agiria. Español ez gaitasun agiria da hori, ez? Eh? <laughs> Bai. <laughs> Eta juten zaitor orduan, eta bronka, bronka botatzen didate beti. Eta gaztele euska, euskainol baino batzutan. <laughs> Gure konbidatu gulertzeko, gure zeboietak, e, bueno, abilezia dauka euskainola manejatzeko sondo. Bai. Eta beti bazeratzen dugu hortaz, eta agian aurten e, ikusiko deu, bueno, etzuko deu. Nik uste du bronka botazio dela udaran edo, eta etorri da bai, pixka bai. bat, e, belarrea, belarrea txikitu. Bai, bai, bai, bai, orduan, aurten... Lo voy a evitar. Es, es, es. Eki dut, eki bingo dut. Ah, ah, Erosi bozina bat. Ah. a ver, aurrekoan zan efektu bat, baina ez dite e, ematen eskuak. Ah, Goazten zea radioela. Ez da ela sindikatua, eh? Emisora libre autogestionada. Madrid Madrilgoak. Oye. Madrilgoak, bai. Hortzegon, programa bat deitzen zela desfase tripolar. Jode, tri, trinita tripolar. Goda, tri eguna. Triple. Eta hor, zekaten, zekaten, eh, mitiko Klinklin klin eh, hotelena. Klik, klik, klik. Eta klik, klik. Oida, eta, gauza, desbarietzen zunean pilo bat, norbaitek jo zuen trin-trin hori eta aldatu bazuten gaia. A ber, kartzen badugu aparatu hori ez dugu irratxorik egiten. Ja, eh? <laughs> O sea, no sé. Desbariatzen dugu narekin. Zaiu aurrera. <laughs> Bueno, ni... Bueno, ta zein dezu, zu. Gauza, gutxi egia san, eh? Drogatu zaparte. Bai, drogatu de gente. Ura nahiko ikutu dut, ez zu bezala. Ah, Baina, bueno. Un guztina iz. Guztina iz. Guztina iz. Bai. Um, <laughs> ez egunea gustatzen zaizkit askotan eta zapuakin eta ibiltzen naiz askotan. Eh? <laughs> bai, bai, bai, bai. Bueno, Montiñan, eh, arquitos en un Nafarroako erresumaren eh, oinarria, eh? Bai, bueno, Sustraia. Bueno, bueno, Itzana Maiurren ah, da bosteo. Ah, Montiñan horra bai. bilatzen, en vez de Arturo. no. <laughs> Se mueve eh, total, <laughs> total. Espata hoy de azpata, ez da. Hoy me dice que zurres cuada tu. saio batzuk, Ustero egiten dira Maiurren eta bueno, junginan hor ba Nafarroako historia eta pizkazta ah. baltzera, ez? Mitori Euskal Autonomia Erkidegoa ematen duela Euskal Herria eta ez da Euskal Herria de badago egoaldean eta baita iparraldean ere eta bueno, pizka. Nola zaten zuen da. abestiak? Nafarroa ez da Euskal Herria, Euskal, Euskal Herria Nafarroa da. Ba, ba, bai, bai, bai. Eh? Ona, ona. Bueno, eta bera... Leiotikan, eh? Leiotikan, bai, bai, bai, bai, Eta udaran, nik ustet udarantan badakitze egin zuten hauek. Grabatzen agian. Graba izan daiteke, izan daiteke. Izan daiteke? Izan daiteke. Urbildu, bai. urbildu, hartu mikrofonoa, hartu mikrofonoa. Izan daiteke, grabat, grabazio hau daren izan zen, ez? Eh... Ondoren, agian. Ez, ez, ez, ez, nik uste... Justo, ze gamaizko horri... Urbildo, urbildo, Egun berdinean izan zan. Baina... Espero dugu, eh, diskaren grabaketan mikrofonaren girtu bai, gotea. Bai, gertu da, zuna nabaritzea, ez da? Bai, bai, bai. Gutxi, kasi dugu, gutxi, kasi. Bai, bai, horren muru aripi así que bai. Bai, bai. Ez, ba... Ez dakitzea, ezki… Nik uste, bai, udara partian izan zera. Udara hasi eran, orako zeze. Bai, udaran bai. zehar, bentsa, no? Osa, izan eh? botatze, udaran zehar, bai, ez? Bai, eh? Bai, eee... Eh... Ez que ez dakit noizetan zean, justo azte gama izkurri, baina... <laughs> Ze gamba da kan diskoa! Uh. <laughs> Ze alikate dauka. Ostia, bai, ez. Eh, bai, bai, bai, esan, zehazki enuk esango... Ba, Uda partian izan zela, bai, bino... Bai, bai, bai, bai, A ver, udara da, iru ya bete, pues ya está, es da, zehaztu behar. O sea, lucía, da, lucía, da. O sea, es de su tebe este gauza ni grabatu, ta ya está, ta grabatu, ta grabatu, grabatu. Es de su te hacer, es de su la ni kegin. Es de ah. guía san, o o sea, <laughs> de udara iru ya bete dia, viño grabaketa ingen un... Aste batean. O sea... Se cabro ya. Vos Edo... A ver, ba, es que tenda iru pecho en eta ta iruak, ba, eh. bueno, mínimo, mm, mínimo atetatea. Oibai, bai, Mira, bai. mira. Vale, vale, bai, bai. vale, A ver, eta gila esan ebai... Erre, o sea, ez dakindola, esan errestasun bastante uki genitun grabatzeko orduan. Ze... Bon, grabaketa izan da adrenalizeteko gitarristakin. Adrenalizetera Hostia, adrenalize, eh, bai. donostiko eh? talde bat, dola hardcore melodiko egiten duna, bizkat. Lolo, lolo, lolo, lolo jaunarekin. Hori da. Ez, eta egia esan no ondo, porque tipoak bastante ondo ulertu zigun uste eta ziratik antzen nahi genuen. Beak greba bai azkenean bastante ohitua da olako musika mota o esan dezakegu grabatzea. Eta, ya te digo, osea... Ay, tipo a Cristo artista, osea, maravilla kite ditu, hor, mando en eta... Berekin oso erresa izan zan grabatzea, eta alere gaina... Zintzo izango beha, eta estudioa joan ba, orduro patzen genuen, orduan ensaiatua, esmamatua mamatua eman genuen, así que... Horregatik izan zan aina azkarra, osea... Bai, porque presupuesto asko ez genekan, <laughs> Bueno, bairu izan bat zaizue, arkeztuko dugu sakzioa, abesti batekin. Venga, venga. Arkeztu zakete, dakizakezute lehenengo abesti hau, zein dan? Ba, lehenengo da, bueno, hain jarriko zuten abesti da, irabaztera. Bi minututa bai, e, irabaztera, ah, izan ah, dela ere bai, kriston esperientzia auki deguna eman digulako aukera bideoklipa grabatzeko. Youtube mendak azute ikusgaire, matute. Borxa, bai. ekin dugu, grande borxa. Ah, hori da, eh, maskara batekin agertzen dena. Hori da, bai, bai. Hori da. Eta egia esan ere bai, kriston esperientzia izan da, porque grabatu dugu tipo batekin, hori, e, bueno, berez, bea, ez dakit, izen komertziala esan dezak eguna izan daiteke amu matraka, uh mhm. -huh. eta berekin grabatu dugu, eta hori, beretzako izan da ere bizkata xirako esperientzia bat, eta, osea, dela hostia. Ale borxa, artista. Eta, hori. Ona. que hoy, nahi batzute ikusi, YouTube dakatzute. Anita! Horan entzungo, eta ikusteko YouTube dakatzute. Hori da. Venga ba, guazen ba, irabaztera, guazen irabaztera. da. Ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio. Oaxo aldeko, abestia trilitaren kanta beraiek ondoan egonda, eh, hori da la hostia. Bai, eh, bai, bai. Eh, Of the record hitz egin ditugu goza batzuk hemendikan eta orain bereekin gaude, bueno, Orendi trilita ez da lehertu, eh? Hor dago... Efervescente da, dilo, orendiko Bueno, italian, italian. programada. Total, <laughs> bueno, <laughs> kontatu guzu de pixkat, no? Asiz zen, jotzen taldean, lehen hostia jotzen zen urtean. Bueno, nondik zatozten ere, bai, zuen ja trajetoria badakazote, bai, claro, bai, ere, bai, claro. eh, bai, bai, bai, eh, a ber, ba, hori, eh, hostia, eh, makabro eta Piskat, novak. Ego piskatola mikro urbildu da gora, hola. Hola, bai, bai, bai, bai, Jan mikrofona, jan. Ba, ez, eh, makabro gatoz, dara maguia iaia, posa marurte beste musika talde batian, sardeska. Uh -huh. Eta, pues azkenean bizkat izan da pandemia puta honekin, ba, izoratu gindu nensai hotzeko mobida guztik, hotzeko aukera guztik, eta egun batian ginen bilek, eta, pues hori, e, makabrek bat zende insistiten zian, haber, zehote egiten genuen, azkenean, pues lokala hor genekan, eta ez genuen zer egiten, eta ezakize, Eta egun batean, pues hori, palara jolasten hasi ginen ere bai, eman, que nos dio bastante ahí la locura palakin. Kiro lo naure, bai. Bai, bueno. Bai, bai. Horrekin hasi ginen, eta horita, egun batean e, eh, jolazteko gehatu aginela ni, nire eta hola, pues azalduzen alicate, <laughs> ere jolastea. Mitiko alicate, eh? <laughs> Mitiko, mitiko. Eta ez eta komentatu, hasi ginen, justo beste batzuk jolasten jolazten lehenago frontoian, da kupatu Eta, pues, izan ziren bizka diteiten, haber nolatzi joan asuntua, porque beare bai beste talde batetik dator, lehen jota tiro oain beste proiektu batekin sartuta daudelare bai. Eta hori, eta ziren hitz egiten pizkat, pues, haber joan asuntua, ensaiatzen aizien, ez, tal, ez dakitzen. Eta sangrilare bai, ez, etorri izala bajista, ez. Bai, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Bai, bai, hemen triangulua zir... Osea, jota tirokuak dira, hori jakuak ez dira, o menos. Atxatzen zula arriba eta saltzen diela horre sin lekutan, pues. Mucho gara, gara. Zerratek bezala. <laughs> eta hoi, eta... Itz egiten tiene guinela, pues, komentatu nion hori, porque hone bateria jotzen zun, eta esan nion, ba, pues, dakat... Beste taldeko gitarra dena, ezakize, moa guztien egiten degonen, ezakize, bakize, eta ze, animatuko zinatek ez zuzen montatzea. Eta esan zian, ba, eta ze, ze izangoa. Eta nire, pues egia esan ni idea. Osea, minio gitarra ezagututa, bak ditango dela musika azkarra, eta zarata alde neurrin. Eta, venga, eta hola hasi ginen. <laughs> Gelditu ginen lehenengo gumatian hola lokalian zaiatzeko, hasieran hasi ginen en plan pizkat... Zakit, pum... Bertxioa egiten tala, Bai, en plan punk americano ah, hola... Pues gu ja, naiz da ez eman adin bat daka gure bait, <laughs> Bateria pixa gazio da. Neri beintza dite zait gai egin eh? <laughs> Igual. <laughs> Bueno, joak. Osa, ni naiz gazteena. Eta igual zarrena bat. Eh? Eta zarrena bat. Lehen nahi patu dugu alkoholako zondo mantentzen dula eta konservatzen dula. Konservatzen dula. Gehiago edan barko zen nuke. Gehiago edan barko zenuke. nuke. Gehiago edan barko zen nuke. Gehiago edan bizkat zen Eno, no, no, eh, ni da galdera da. Azkenean palaz golaztu zenut. Bai, golaztu benu, golaztu benu. Ningunun galdera, bizkat, Antzekoa, ze frontoian izan zen? <laughs> eh, arraguako frontoian. Ba, gian, inbadez dute kontzertu bat arraguako frontoian. Ez? Eh? Ostia, ba, ez dut. Ego ditzateke oso guapo, ha. Ta eh? gitarra beharrean pala, pala batzuek. <laughs> Hombre, oia... Eta baketa beharrean pala batzuek. <laughs> Dena palakin jotzen. Dena egurrezko zea, bai, no? Bai, bai, bai, hola, hola, hasi ginen. Eta hoi, hasi ginen, Hola batzukiten, bon, sorry, punk americano del estilo. Golfinger bai, eh, etorri de Torrizan Macabro ta intzun Macabrizatu ma dena. <laughs> Ez, a ber ni. Ahí volumen ahí yo ta peca. Ah, ah nun eta eraman nun abesti baten ideia, gustatu hitzaien eta eta hortik aurrera, pues aurrea. Aurrera. <laughs> Más eta aquí, está ahora guañate. Eh? Bueno, bai, más que hori izan zen iritsi zen ensaiora, ta santu, bueno, chavales, a ver, gauza bat. <laughs> Atea de tau. Miño afinazioa da, Dena desberdina. Orduan, eh zer, zer da? Eh drop CEO, zer dro, da bai, hori da, bai, bai, Hori da. Eta eh, por un banantzeko. No, nola, nola? al eso teoría saldo. Drop, eh? drop eh hoy da eh afinar, afinazio gitarra afinazio estandarra da mi, ez? Ustedet. Bai, es que baindikan bai, 10 urte nabil bai. gitarra jotzen eta dikan ez dakit gitarran afinazioa. Orduan, eh gu jaisten diogu tono osu bat. gitarrai. Bajoa ere bai? Bai, bai. bai. O sea, dena tono bat. To, de, bai. Dena tono bat eta sokaik lodiena bi tono. Horregatik da ba, drop. Bi oktaba. O como va eso? Ez, bi nota. Ah, bi nota. Ah, bi nota. Zu, zu, zu, gitarra, gitarrako, oi oh, da, bi, to, bi tono, bi nota, azkenean. Bai. Ya, bueno, miño, bai. Yeah. Vale, bi tono O sea, tú le lehenengo soka baldimadak azun min, airian sonatzen baldimadu, madio zu tonoa, Corrijo, eh. Berez, berez, es <laughs> da, es, ez da lehenengo soka. Egon litzateke erren, mino guk daka don Don, ah, vale. orida, orain bai, bai Mino perek, bai. tono bat, geizten baldin bat du Egon liteke Mieta faren hartan dago, tono erdia Hori da Orduan, ahi es medio tono, eros una nota Eee, eh. eh. eh. eh. eh. eh. Jo, ni pentsatzen un, <laughs> ni pentsatzen un angoa eh, Deskojoan atzen izan, ari zala, ze esan ez zute Farredo, farredo, farredago, farredago, da gizzer ah. Mi ere bai, eta Eta iritsi zen egun batean eta esan zuen, hau dakat, eta hoi zegoen afinazio hortan, orduan. Eta gotzeko ikasi barez dute, como revés, bueno, berriro de nota guztiak. Ez? Bai, ez, batzuk bai, bai, batzuk bai, kanta berri, o sea, kanta... kanta Urbildo, urbildo, urbildo, hartu bai. eskoan, eh? hartu eskoan mikrofon, bai, ez? O sea, kanta kiten juginan eginean, ba, keoa esan genuen, ba, ba, oain, eh, tonu aldatu behar deu. Ta aldatu zenun, ur, ta zuke ez, ez? Ez, bineo, ba, ez, hor mogia izan zen, o sea, azkenian. Beak, gitarra guztia daka, O be, ez, erritxa da, tío. Beha gitarra afinatzeko asko zerreztasun gehiago daka, bajo afinatzeko baino. Ordun gauza da, beak, soka iklo diena, mugitzea, tono bat, erresagoa daka, bajoak baino. Porque bajoak destensatzen baldin maezu, geho ja, hartzeko asko zaiago da. Orduan, nik erabak inuna izan zen, bajoan, ja, zuzenian jartzea. Dena eh? Dena tono bat, eta soka iklo bi tono jetxi, eta hola mantendu. Vale. Eta beak, dependez de abestitan, aldatzen du soka hilo diena, afinazioz. Mm. Claro. Oida dena. Biñokeo ya, bigarren diskoako, dena egongo da, Oain ekan ez dakigu, oain ekan... Oain ekan ez dakigu, oain ekan ez dakigu, oain ekan ez dakigu, oain ekan... Aurreatzen ari zarete, bigarren dizkabat izango degula! Oskinoz, oskinoz! Premesia! Premesia, chaval! A ver, o sea... Tiene fuerza, tiene garra! O Magabro que diga que hay ido, Uruan. Oso, ona. Bueno, bueno. bueno. O sea, bueno, eskerra galdera un tonaus. Esa ere que baiet. A ver, tan saio tan igual batzu bai, beste bestea baino gehiago, eh? Zeke, zeke. Vamos a tono, venga. Zebeta, eskerra galdera egite zu la sieran. Ze bukara egiten bai zu jago oh. eh, de Drop remi fa trop, se tres fijuez. Bai, ver cómo lo que se hace esto. Oye, ta non esetzen zute zuek? Pues mira, eh... Ale, zuten tokian. Frontoian, <laughs> arrabako frontoian. Ez, eh, eh, egia esan egin dugu pixka okupazio moduko bat. Ba, primera. Egin eh? horregatik. Ze hori, esan dugu metzera gu gato sardeskatik, eta aprobetsatu genuen, noi hartu nenen saiatzen genuen eta lokala genekala, eta azkenian nola be, bai gitarrak eta bainik gure ekipoa erabiliko genuen. Pues, itzen genuen sardeskako bateriatzenak ina beruzen zigun bere bateriara biltzen bitartian. Eta sanez gakin entzai atzegen ez genunez, osartu ginen. Eta galdo pues duzen duten. Aprovechatzea, lekua, klaro. Ja, Barkatu, ba bakaztu de lokala? Si, soy tenedor de un lokal. Si, si. Ni veo que llegue men, <laughs> eh. Barkatu. Hostia, hostia. Pero jarraito, jarraito. Eta udara hacemos concertas. Incluso, que no hay nada. Incluso, que <laughs> Eh, bueno, voy a dar más, más digo batzuk, eh más ditugu, no me ditugu, a ver, Castañón, ¿es? Se ah, llama Castañón Bai. Se llama. Se llama no ni qué. Se llama Escorri, por cierto, eh Mayatza goita ver a Tintzan Sal. A ver, urrengo de Matera de Eh, Bai, Castañón, Jovenun, Leso Nevai. Eh, Leso Malenetan el juego de Gu. Eh, Indio Rock, eh, ¿eh? Indio Rock ya ahí. Bai. Eh, Por cierto, usted es Usted dice no la historia, ah, privilegio al lengo suelen lengo concierto ahí con usted, ¿eh? ¿eh? eh le le cumbe rico. Gaña tu rega Mañana quien lengo bola sala, tío. Pero se vale, vale. Jo, carisqueta bai, bai, ahí. Bai. Joder, pues. Hala, Kafra, gure itatxo zea kafra. Bueno, pues es besti bat era, la vera. Kredituetan, en plan. Hori ez dakite, baina igual gure orazti horren bat. Hori, hori, ojo, eh. Hemen NOS ah. zugu, little kafra. Noski ez, Ni presago. ez, ez, ai, ai, ai. Hori da, daigo. ez, asko galetu behartarako. No, no, no. ez, Vale, vale. Bueno, o sea, que udara ona, ¿es? Vale, bai, a ver, o sea, azkenian pizkatere bakoitzak uki dugu, o sea, pro, mm, programatzeko pizkatzaia geneka no porrekin eta hola, eta hola, claro. pues bueno, alde eguna indegu. Ba, eta ya que sean tal ezaguna, a ver, eh, oain atele, tele atele dugu, baina ez dara ez dakagu, ez o sea, genia ez gaitu ez dagutzen, orduan, kontzertuak lortzeko eta guztia, ba, desente ez zaila dago. Bai. Bagian, oain, gutxi barru edukiko ez dute pixkat ez den atoki bat zuek ezagutzeko, ez? Edo, bai. bat bai, ezagutzeko, bai, ez? Bai, egia esan, eta hori ere, Esa me dio. Oh, hostia, se lo juro que no lo tenía pensado. Benetan, cabrón. Izan dela, eta... Hostia. Eta, benetan, o sea, da, aukera bat de la hostia. O sea, joko egulen. Bai, eh. Puerto sekin, bai. que vamos. O sea... Mm. Eta de Guilty Brigadekin. Bai. Eh, noski, noski, bai, bai. Eta gero bai, la rubelta ere bai, ez? Rubeltzak, bai. Bai, gainea, oarzo, oarzo musikaren amargarren urte muga, no? Leno haipatu deten etxepea hor sarrean, egon zan, ere bai, asieratikan, eta... Mm. Pues polita eguna, gainea, lortu dugu zea, leku ona. Hori, dizten diogu udaletxaren jostaiu berria. Bai, pues e, primizia badago, kontzertu ontarako. Izango da, lehenengo kontzertua leku honan, kontzertua ikusten edan ahal izango da alkohola. Ah, barra, barra, barra, barra! Venga, daia! Uh, uh. arte, bai. bueno, ni pare bat kontzertu daren ez, baina ezin da edan. E, kontzertua ikusten bitartean, e, ezin dezu edan, atera bartzera, kanpora datera lortu dugu, barra bajartzeko aukera, etzetera, horren aztertzen ari garena, baina, bai, e, no, no, no. Horretik, eh, edateko aukera gongo da. Sartu horretik, desinfektatu behar zea eta bena, eta gero ja, sartu. <laughs> no, baina, hemen dikan gomendu da. Ba. Gela hor gorputan. E, eh, zea berria da, baina eramantza zuen meserez etxeko etxetikan baso ah, zea, erabilgarria ze, ba, derrigortu digute olako basoa jartzea eta azkenean pues, bueno, jarriko dugu salgai baina voltatzeko aukerari gabe orduan etxetikan eraman eta bestela, pues anero si, baina txetik anera, man, mesedez, oixe. O sea, que... Bai bai, bai, bai, bai. Pues bai, hor gaina, pues bueno, un polita naiz eta oso estua dela dena, lau talde, baina, bueno... Bai, berri Lau talde, eh, bai, oso guapo, eh? Lau talde, eh. bai, atxaletikan, izango da jaialdia, Bai. Zer dutan hasiko da? Ba, zazpik ingurun, zazpiterdi... Bai, eh, zazpiterdi, zazpi, zazpi, zazpi, zazpi, zazpi, bai, bai, jendea ja. Ba, berez ordu, ordu hona da, eh, porque terrazan zaude ez baita hartzen da que Hori, ja. atragu hartuta eta kontzertuta. Si gaina, egun hortan ja, iuna izango da, ordu, jeta. Bai, bai, bai, izan bai, bai, Aste burontan azken egun apiskat... Bai, bai, bueno, bai. Az, Ostira, larun bat hau izango da azken eguna apiskat no? Ordu hortan eguna dela, ah, gero? Ah, denetan eh, ordua aldatu, behar da. Bai. Eta gian, esan dute azkeneko aldiz. Hori entzun dut da jute, ba, eta lau eta sei, eta Franco que santzun nire baita zaki zerta. Ez, ez, ez, Franko galdatu zuen. Oia, Franco galdatik, Franko galdatu zuen. Alemaniako, Alemaniako ez bai. Oida. Oida. Oida. Oida. Oida. Zuen kontzertu izango da ordu bat gehiago edo eh, ah, no, no, no, no, no, Ya Ah, hostia, oh, me estoy liando. la la, la rumba tonta anda, hace chico. Aprovecha programa donde ti bai. Eh, hori, asteburu tonta tanda hace urte urrena. Hori da, eske justo koinciditzen da, hori da, ordua. Aurreko urtean urtero, urtero da, ordua. Eta zer ingo la? Baskaria dago, zer dago? Eh, bazkaria, gero ekitaldia, bertso poteo bat, uste, electrocharanga, Zer da, kastainon edo, frontoian, eh, eh, eh, frontoian. Uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, ze normalean, uste, Eta esan zienten aurten, uste, bai. ez dakit gaztetxean edo ez dakit gaztainoko frontoian ez dakit. Aipatu behar dugu, vale, vale, urtean egin geniela... Hortaz kabon dio. Akatsa, bai, akatsa. Bai, egin geniela eh, elkarrizketa mot, motz bat, eh, gaztetxeko, bai. gaztasamladako kide batzuei. Bai. Eta, bueno, egin geniela izketan zabalaren inguruan, eh, gazte gaztasamladen egoeraren bai. inguruan, eta, bai. bueno, aurten ezin izan du egin eh, astu egin zaigu Arrapatu gaitu justu irratxa joa azteko Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Eh, urrego ya beterako galdetu aldiegu, a ber, pizka balorazioa. Balorazioa bai, hori da. Noski, noski. Bueno. Eta, bueno, nola, nola ikusten dezute, arxoleko musika taldeen egoera, nola dago, e, plaza, honen txibertan. Mitiko keko pregunta marroiak egiten. Bai, bai, e, galdera guekin behar dira, egin diegu guztiei, egin dizkigu, bai. e, eh, no da, zera, sangri da, diegin genion, guanapekari egin genion ere, zuen nola ikusten dezute horren txibertan egoera. E, a ber, prinsipioz, abidez, e, aseita, lokal, ensaio lokalen, lokalik buruz, ba, guretzako putada bat da, porque oi hartzunea junbargea ensaiatzea, errenterikoak izan da, bai. oi hartzunea junbargea. E, uste egu, badaudela lokalako guneak, e, lo, ensaio lokal bezala elabiltzeko. Baina eske hoy, pues putada bat. Zamar biden adibidez, de xente. Bai. Bueno, jode, pero... zamar ah, vamos. Bai, hemen aipatu izan dut ere, bai, eh, gora hori, tani... Han egon da, emtene izan da, beti oso kritikoa, Beitu, etxeperekin eta guizirekin proposamen bat eh, aurkeztu e, yeah. bere garaian, ez eh, esan zuten, eta guia ez, ez genenan, eta aljarretzen du. Errian hemen, pena maten du, baina. Jostaiu berriarekin, niesen utxadago, bai, bueno, utxadago, eh, bai, oza, berez, oza, lokalako bai, lekoa badaude, bai, bai. Hombre, niesen ez da entxegu lokalezea, por decir, baina, por decir, oza, di, que lekoa dago. Ba, udalakien ez bai. pentsatu deus emango digunik, osea, o sea, deus ez digun mm. deus emango barkatu eta hori da batalla perdida. O, yeah. Bidea da okupazioa edo bestelako Antolatzea, eh, antolatzea, e, da, bueno, beste taldeekin eta egin dituzte kolaborazioak, pentsatzen ari zarete beste batzuekin egitea, zer moduz beste taldeekin harremanak eta no egin... Oa, oa, oa, maioen talde gazteak airia sortzen, atea bai, da, e, egon zarete, no? Egin e, bai. bat zea, kitalitan, ez? E, bai. bai. Bai, a ver, kontua da, eh, oain ateatzen nahi den musika bastante anitza, eh, bastante anitza dela, ez? Eh, ateatzen nahi den musika, eta azkenian, eh, indarra bastante egiten zan leno, hola, eh, genero bateko musika, eh, musika taldea juntatzen zianian, eta oain, ba, ezagutzen ga gure artean, baina zaila da, hola, bide bat irekitzea, hemengo tal, eh, progaso aldeko, eta Euskadiko eh, orokorrian Euskadiko taldeentzako ba hola bidetxo bat irekitza zaia eta are gehiago ba estilo edo genero undergroundak balin badia uria bezala ba ez diala komertzialak eta gaur egun bakigu nola di joan musikan industria es puta así que oixe osea plazak hola di eta gero e, medioak e, guk ensaiatzeko eta gure musika iteko e, este macabro que bezala así que charto asiria edo sortu dira taldeak, digamos, desde bengo o txiltxoko. Zuen talde mota karte, oza, hor, pixkat, herrian, azte bai dago, mm, gona peka, eh, peka, oza, oza, aia sortzen pixkat, talde anitzak bai hori berez guai dago bai eh, bai. Bai, bai, bai oso síndrome norte Mm. super guai dago. Bai, bai, nahi gaina, osea, grupo oie guztia guztian zaizkit, nahi pia guztian zaizten anistazune gotia, eta es, maravilla, bai plaza komparti, osea, parte Ari gara, ari gara batzuk, ez da? E, eh, gazte sortzaileak, eh, kolektiboa, ba, pixkat, atzean, eskulan batzuk egiten pixkanaka, ba, bitzat, horri talde eta ba, ez bakarrik musikaren inguruan, ez da, antzerkigintza, dantza... Bai, altarekin zer ikusia bai. edo, edo zein ambito, hola, eh, ez hartzen dugu, Kultura e, mailan, ez, oh, hola, gaina gazteak eta ari garan sortzen txikitik, ba, nola plaza, ze mota ditugun orokorrean, plaza sortzeko, plaza bere ganatzeko ere, ez bakarrik, eta honen kritika bada ere, udaletxeari, ba, bakarrik ez, leku honan egiten dena da kultura, ez da? Hortikanat badago ere bai, ez? Bai, bai bere bai. gara jelatzen duzten bakarta bat. Zuen kultura destruktiboa. Oi, da. Ez da kitzer gatik izango. da. Ez bai, profesionalen kontuarekin. Horregatik. da, ez? Horregatik, bai, bai. Pirrimizian, urrengu batean odiko ditugu eh, gazte sortzaileko bikide. Así que, por ahí que hay Ojo, ojo, ojo. Eta oso, ondo, oso, ondo, Ba, pankarta hori, nola zan? Leloa? Zuen kultura... Zuen kultura destruktiboa. Kultura destruktiboa. destruktiboa. Tipografia berdina ginta bastante kurratua. Ba. Kultura... Eh, hoy ya, hasta eh, pandemia garaian movida tal. Bai, egon zan eh Mengo Culture Saya que izan zan bakarra eh aukeratu zuenak edo hartu zuela hola pinzekin eh bakarrik musikari profesionalak hotzak zutela aukera jotzeko publikoan aurrean. Eta ora dibidez, ba, debo bisekoek, ba, bai, bizi zuten lehenengo... Hori Bai, justa izan, lehenengoak galdetzea bai. juntzianak, eta lehenengoak alkitu bai. zuten bai pareta bai. Hori da. Ba, eta, de hecho, oarso musikan, bueno, zeo zer hitz egiten egia. Ze gueltatuko dia, jotzea, 10 urte muga uste dutela, o, eta... Bueno, ba, aberriak aukera duten, behintzat, hor, kendu zioten eh, hori, aber, eh, ba, egiteko. Baina bai, bai, erotxagare izan zen, hor behintza, ba, hor herriko jende asko bide, eh, antolatu zineten ere bai, eta, bueno, bai. ba, behintza, gara joieta, no? Ba, diru, ba, ziru dien edo zer esatea jazela ja, etiketa bat jartzen zidutela, bai, bai, eta... Baina, antza denez, bueno, profesionalak zirenek ez zuten kutsatzen jendea. Eta profesionalak, osea, hau da, profesionalak zirenak ziren inmuneak. Eta profesionalak ez ginenek, ba, kutsakorrak, ez? Hori da, eta profesionalen publikoek ere, horiek ere. Hori da, ze gauzak. Baina gure bai. Zik, eh? Baina, Baina, bueno, bizkat, bai. komplikatu dago. Nik uste, bai. a ber, Osea, taldeak atatzen nahi dira, bine hori. Gero hori bai kontuan eukibar dena da, azkenian, ez dakit nola esan, osea, gero, ez dakit, komunikabide, ez hauek bezalako komunikabide eta iristen den musika edo esan dezakeguna gero zein den, ez? Osea, azkenian ikuste hori bastante kontrolatua dagoela eta hori, osea, sonek esan duen zela, guk egiten dugu musika momentu honetan, oza, sea, ez dakit igual duela amara magoz urte, ba, igual ez duten zen, hain bai, momentu honetan nik uste ez dela zehazki, hmm. hori, hmm. osea, asako entuten den zerbait. Hmm. Osea, ez da genero bat, osea, porque bere garaian Euskal Herrian egon zen mugimendu bat bastante Nu metal musika Bai, bai, bai. ozea, eta Hardcore, metal bai, Hori da, ozea eh, Zara, zara eta bai. osea, ozea eta del tema del rock radical basko Esan dezak eguna, hemen oi. egon dena Hori da, punke jo, baina Hori da, bastante arregatua, pero hori Zara eta pizkat gehiago, osea... ozea Baina egia sanez, ni hemen go zea, e, <laughs> izan da e, eh, Milenan kontrakua, nola zan? Bumerra ah, Bumerra, naiz, eta arro nago Eskertzen dizuet, olako talde gazte talde bat, olako musikota egiten ze, ba, ipatuzuna, bai, Ni bizin un laro marreko gara jori de metal, mota, mota pilla. Sako, hori. Ez gero pentsatzen metal barruan hainbeste estilo garatu altzite, industriala ez dakitzen. Hor, lehen beltza, te hazan bai, adibidez. Eh? Lehen beltza, espeitarrak, adibidez. Eh, hemen euskal herria gaina, bai, ba, bai. pieletez, zenbat, zenbat variante izan ditugun hemen, ez? Ba, metal. Anestesia mismamente. Anestesia, homos, nik talekotu jonean, eta... Eta jo, eskertzen da, bolako, gaina, Ez dakit nire ustetik dan asketa bat, e, nire askotan bai, ekartzen dit, entre hardcore, metal, ez dakit, pixkatola, ikutu ez barnean, ez dakit, zuen ze influenzia dazkatzute arlortan, ze, ba, ez dakit, eh? Nik uste influenzia nagusiena, ez diteke, berri txarrak dela, oi, oi seguro fijo, mhm. eta aki oia bakutza gure influenzia dazkagu, ba, ez dakit, ez, eh, gojira, Oh, Oaztia! Ah, Resurrectionen ikusi ah, nuen. Baionako oh. bita lejo zuten. Willis Drummond eta Gojira, egun berean. Ostras. Gojira, bueno. Go, Iparraldekoak, bai. Gojira. Gojira, Gojira. Gojira, Gojira. Gojira, Gojira. Ah, Gojira, Oiek, me encantan. Vai, es que, bu, es oso, oso, oso, onak dia. Idea bai, del bai. rollo de Tundra. Eh... Es bueno, aquí Tundra da... Hau idea, más fuertes que Tundra, igual. Bai, bai, bai, bai. O sea, berez, eh, Gojira da porque uste dela, o sea, tampoco me no me aliar. Eh, técnico aquí está aquí, eh, se música te está aquí, está aquí. Rocky Stone. Euskal Herriko talderik naziartekoena, esango. Que va, tú. Naziarte Euskal Herriko talderik ezagunena. Ze jotzen jotzen dute mundu bai, bai, mailako, o sea, jaialdetan, o sea. Pero o sea, bastante eta bastante influencia desberdin ditugu, o sea, porque ni gai sociedad alcohólica blago, dale, gabeas corpus. Ja, ah. ja, eta nik bai, ba, hori, pixka bat, e, eh, amerikanoa guaz, ez, ba, Slipknot, e, Nola System, hola, eta, e, eh, no, system, rap, rapa, eta hola, nahi asko guztan zere, bai, denetik, denetik dakau. Bai, pero... Ni nazketa, pertsonak ikusten ez zait, eh? Eta... Zierta, nazkerti, no? Bai, bai. Ba, nik uste bigarren diska... Bai, bai. Ja, ora, ora. Ja, ja pizka gaia gorrobatua dagoa. Ze, a ver, se va concerto man de zute diskateratzeko, so gutxi, no? Uste, ni eh, lau bos. de hecho veres ni que atea atea de eman de gula concerto bakarra, izan dela lezekoa. No, esa esa ni disco atera aurretik, disco atera aurretik eman genitu lau concerto, lau concerto. Bai, lau concerto. Claro, se pandemia aurretikan Aukera izan zen abesti guztiak komposatzeko, eski abeitu ze gauzak, eh? Bai, bai, bai, bai. Osea, normalean talde batek disko bat ateratzeko, osea, nire esperientzia... Bai, bai, pasatze dituzu... Nire bigarren taldearekin inoz ez denu atera diskarik, adibidez, egon gian irurte. urte. Eta azken taldearekin, amabos urtetan, irudiska. diska. bai, a ber, nik uste izan dira pizkatera bai zirkuzan, ja. sea, lau abesti goiztia, baiza dizko por año. A ber, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ez, eh, a ber, egia zen, juntatu dira bastante gauza, osea, nik ere bai, adibidez, gitarrak, hori, osea, esan detena, dara magu amar urte beste talde batean, bino da, zerbait guztiz ezberdina, orduan, berari benetan nik uste guztatzen zaion historia dela gehiago hain egiten ari garena, eta orduan horregatik, mm. osea, hor daka beak, ostia, Egia da, tío, nire zako, osea, egontzea amar urte leku batean, osea, Bai, jende, zaizu egiten dituna, bineo, zakazu azkenian ezakindu eh, lasan, zure aportatzeko modu bat edo, xa, izatea zure alderi kreatiboena erakusteko mm -hmm. aukera. Eta Hablo momentu hontan, bai. dakazu, pues venga, venga, pues da hon guztia, aurrea. Da, eta orain gainea, iru, iru taldeki degean ez, ba, eske ez daude aurpegi txarrak. Eh, bai. idei batera eramate dugu, eta, oza, eske, berez, guztio gustatzen zaigu, zaigu. Eta ez baldin bai zaigu idei hori guztatzen, ba, denon artean moldatzen dugu, eta mm -hmm. ipalante. Hoi, Hoi, da. gabe. Eta bateriare bai, hori da, oza, sea, zer egiten detemen, boz, zer egiten detzu, zuhur burtan jartzen detzuna, eske, ez da, mm -hmm. ez da komplikatu behar, sea, er, ez dakit, errexea di joa. Dela, hostia. Bai? Zer moz zedea teatzearen esperientzia? Salmentak, eh, de, eh, de, Desastre. Desastre. Hori, nekoa bitz populia, eh? Jente asko kexaten du, eh? Ateratzen duela zera. A ver, egia esan... O sea, izan da... Ateratzen duzu fetitxea gati, gaur. Horregatik, ez? Bai bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Espero estar... Eh, eta irratian... Ego, te comenta kagu, zede asiñatu, ta, esbedikazko, esbedikazko, mile, esbedikazko, mile, danoi, kartzea batiz. No, ya, eskota da, karta de presentación, ba, bintzat. Eh. Hori, hau da, gitu, detena, hori entzuna, ba, ez Gure el buruan ikuste da, xeran zela, jendiai, er, o zerbait ematea errex entzuteko, o sea, ez o guk inbertitu dugu demora bat eta diru bat eta nahi guztia, baina azkenean o egiten dugu gustatzen zegulako, ulertzen? Orduan, o sea, oain momentu honetan, pues, ez dakit, ez plataformeta igotzeko dakit, ez dakit, ez dakit, etxean ez disco a reproduzitzeko aukera. Hoi jende pila batek esan digu. O sea, ha jo un jende pila batek esan digu. Ja, es que echa de dut, ez da, non reproduzitu. Ta, a benetan, eh, bai, eh. Bai, bai, bai, bai, bai, pila batek, eh. ez da zartzen por el USB. Mm. es que ez, bilo... Ya, ya, ya, Pero ez dakit, o sea, lehenengo... O sea, gaina hori, o sea, talde eh, berri bat, eh, musika estilo bat, oain arte, iruen artean ez genuna gina, ah, pues ez dakit da, eukitze, zerbait eukitzeko, recuerdo bat, Saez, mm -hmm. Bai. regeo sarian da ona, vale, pues sarian dao, miño, ez da... Fisikoa. Oida, zerbait ikutiko ezakezuna, osea, oa Mm -hmm. Ez honek igual esango luke ez duek igual ja, hoi ez zutela apreziatzen bino. Ez, ez, no, azkenean, bai, adibidez, viniloaren, viniloaren soportea, gero ta gehiago erabiltzen ikusten ari gea, eh? Bai, bai, e, pasada bada, eh? Eta, eta nik benetan esan ditut, osea, niretako... Eta hori da, esatez, una kolezio, edo bueno, recuerdo, hori da, incluso letrak irakurtzeko, hori da, hori. Claro, USB, USB txiki batean, ba, Ori, bai, a, ver, bat, Eta bai, gero, bai. gero horatze torriko den, bos ikusiko dugu, pero zakit, behintzat, gaina lehenengoa diseinu bat adena, osea, denen artian batez ere alikatek urratuzun, eta... Ah, vale, eh, hori, hori, a ber, zeinak, bai, bai, bai, eh? Osea, maizatzi vale. gautzia diskoan eta dena behak intzun, eta... Osea, hori... Bai, bueno, hoxe, ideia denena izan zan, eta goia ejecutatzia tema Photoshop eta goiek, ba, ni pixka manejatzen ditut, horrekin, eh, ez dara, ez, ez, izan e, inolako hilia daik, baina, bueno. Bai, bai guai ontzan, zet, eren artian e, izan genuen, ez genuen e, kanpo genorrekin kontatu eta orduan gure artian ideiak esplikatzeko super argi eta so, konfiantza guztiakin, eta horregatik atea zanen. Autoprodukzioaren bai. bidean pixka Hori da, hori da. Bai. Eta egia esan, joe, planteatu genuen e, guk grabatzia, e, gure diskoa eta historia guzti horiek, baina bueno, azkenian egin genuen probatxo bat, eta azkenian ezan atea, baina. Mhm. Baina, bai, bai, egin genuen froga bat, osea, grabatu genuen maketa bat, osua, disko guztia grabatu genuen, eta alikate grabatu zuen, dena. Osea, grabatu genuen bateria lau mikrofonokin. Alikate Productions. Eta gero beste <laughs> guztia, osea, e, gitarrak daka pedalera bat ematen dula ordena gaioa bino asko zobeto dena, horrekin konektatu genuen, eta hola, grabatu genuen, eta berez soinu aldetik an, osea, ez da ez genulako eskaini ez dakitzen bademoa, esan ez, ba, venga, guazen txukuntzea, movida guztik mm-hmm. eta gelditzea de puta madre, pero... Ya. Eta bere baita, kamiseta en diseño eta dena guk ina principio. Hori da, bai, bai, antxera batean. Nik adibidez lanean eh, oso eh, impresora hona ditut, eh, zeire, eso, eh, dekorazioan iten lan eta eh, <laughs> hortikan ateako ez ez ez ez <laughs> alikate eta dekorazioak eh, alikarrador gremio atador gremio osoa koordinatzen dituzu eh. <laughs> eta hoxe eta hortikan eta pegatinak seguruna hortikan ateako jugu en plan kopiasako eta hoxe ongi bai bai CDA terio trilita guri irazten ba, o Instagram bidez o korreoa o eta oain ja que osta gutxillo gelitzen naiz ezkibula arkaitzara eramango jugu eta da baina bueno bai, berna batzuta jarriko egure Bai, mm kontzertu ostean, eh, bai. e, jaialdiren ostean, eh bai, hori dia dago arkaitza tabernara jotea, venga, erugarren denbora egitea aurra ospatzea, e, eh, DJ e, irratiko lagun bat egongo da. Crash. crash, baina beste izen bat MJ Crash, e, uste jarri dula, bere burua. Eta hor, taberna etxe arte, ba, ospatuko dugu kontzertu bai, ondoren, eta hor, eraman zerea, gure zuten. Bai, bueno, kontzertu lare bai igual eraman gogitu guatu. No, e, noski, bai, talde, tala egongo da, e, jartzeko materiala eta dena. O bueno, tu pixkat datan, noiz da? Oarzo musikako kontzertuak. Pues azararen eh, azken larun bata... Oita zeia. Eta ama zeian, azte azkena, azmoa da, zenpelaretxean, eh, erakusketa bat eh, inauguratzea, erakusketa bat eh, argazkiekin, eh, amar urteko argazkiak kartelak eta bar. Eta bertan, ba, Antonio Jokiegi izango dugu, gurekin, pixkat... Girotzeko hasiera, pizkola bat eta... Zeona. Eta hoxe, Bai, bai. Eta artilita izango dugu gurekin. Eh. Hori da, a ver, a ver. Azarren oita eh. eh, Aurrekoan ensaioan atea zen, eh, konzertuak definitzen ditugu kilometro vertikal. <laughs> Por cierto, eh, konzertu nintzen aurret, aurretikan, hemendik pasako, pasatako batekin, lezoko batekin, esan bideo zerbait grabatuko duela. Bueno, bai, Eba! Bai, bai, esan daiteke. Esan daiteke? Bai, bai, bai, bai e, e, ez duz gehiago esango. Hoi da, hoi da. Ba, primizia izan leike, primizia izan leike, bai. El ez toko jendeak inai gaizketan, ematen du hor imagenta soñuan, ba, bastante ondo ibiltze jala, eta bota egute kaina, eta, bueno, zeo zingo dugu. Bueno, bueno, hori bai ikusiko degula. Hori da. <laughs> Guapo jumbarko gea ordun. <laughs> Smokinak inenak. Guapo azatea. <laughs> La musika guapa Hoi bai. Bueno, lagunok, bai. pues ez dakit, e, zerbait gaitzeko jartzen dugu rengoa bestia eta aurkez ez zute, agurtzeko, ze, Horrela, zebait... Bueno, zue, gurekin geratu bakiko batzut bihar dakazute lana, geratu nahi batzute, hemen, hemen egon lasai asko. Ba, bihar bosteretan jekibar, <laughs> nibetan jekibar naiz, ez dakit... Eh... nahi. Makabro. <laughs> Alikate uste da geratuko dala. Bai, Alikatatzen pixkat. Alikate atzea daka bai, etu bai. Eskutan dakarren dakar, dakar zerbait eta ez dakit zer. <laughs> Bai. Gain. Gidoia dauka. Gidoia. Eta da gidoia, baitu, bai. Itzigin ez dut helen, fede eta bar, eta bain godatu naiz, gure disketera izorrotota hola eh, eta... Disketera ez, cedetera. Bueno, cedetera, cedera, cedera, eta cafetera. No, cederá. Cederá, lo que el problema es que no cederá. Dagoelakor, no cede, la engancha toda eh sartzeko gatzarroa eta ezate hacen. Es que jartzen made in eta kontatu egun una da. Orduan, funtzionatzeko hartu dela zinta bat, hemen dagoelako zinta gaio bat. Eta ez joan, badakitu badakitu zergatik. Aldrebe sartu dudalako. Eske, ez nekin. Milenia zea, ah, ez nekin hori. Sartu dut? Altrebez! Esan behar nuz, eta lortu ezu tape bat jartzea, kasete bat jartzea. Baina, benetan jartzea zula... Asieran, sartu dut beste... Beste... Ez no bat nestelako agian bai. badakit, baina mestela. Jaro, ah, nik... <laughs> Sartu dut, potoloa, potoloa gora eta finua bera, eta zan potoloa bera. Bueno, hori batzuta garatzea, baina ez insistitu asko, eh? Eh, ah, bestela, zidea bezala. ja pekarri nahi Ja, autolesioa, hau da, irrati autosuz txiketa, bekago, tío. Nio, ez dure kubatzeko zuleak badugula zuen kanta, eh? Oentxe bertan jartzeko, eh? Bai. Bueno, barkeztu, ba, eh. kanta, bueno, a ber, eh, ez egiten dugu, agurtu eta orkeztu, abestia, abestia orkeztu, eta agurtu, agurtu, agurtu, agurtu, agurtu, agurtu, agurtu, agurtu, agurtu, Artistikoa agurtu, abestia... <laughs> vale, abestiago. Eta, bosa... No, agurra. agurra. Ah, bosa agurra. Pues venga, pues, venga alde mendik, ya. Eh? Ja, venga, entxera. Ala, agazkarla. Bueno, bueno, bueno, peña. Bueno, ba, ba, mi esker gomidatza gatik. Oixe, plazer bat. Gure, gure, gure, gure aldia irrati batean. Así que, perfecto, perfecto. <laughs> Apa, eh. eh y esker, y esker. Komunikabide normal batean, beintzat. Oixe, sutu zintzili, vamos. Apa, eh, la hostia. la hostia. Pues eta bestia, ber, joa, bestia, orkestu? Ba, bestia dihoa Gernikako bombardek egite buruz, bere garaian hor gure lagun patxik egintzu nahen. Eta ez er, hor, e, YouTubeen ere dugu, hala, bideo txobatekin bai. apaino, hai... Bideo lyrics bat. Hori da. Eta mm -hmm. hor usteko, que, eurra. Eurra. Ametsa gurtera egia trinitateka, nombre. Txaketa, txaketa! Batzu lan egiten dute bihar eta jumbra egiten dira. Ba. Bueno, ba, kristona, ba, oso, oso ondo, oso polita, oso gustora, ez? Ba, egia esan, eh, bereziak ekatzi ditugu beti honea. Bai, bai, bai, bai. Eh. Plazer bat gainera, ez? Eh, primizian kontatzea, haien esperientzia, talde bezala, oarsolde maian txikitik eragiten, eh, asako, osongi, osongi bai, bai ez da. Bai, Bizkat baita ere azartzeko emengo panorama eta egoera. Egoera, emengo panorama, emengo egoera, azartzeko. Eta, bai. bueno, pues hori, laster, laster, ege, hemen, gore eta bertan entzuteko aukera izango dugu Orso Musikaren amargarren urte mugan, Bazarroaren azkela erun batean, hogeita behatzean aipatu dugun bezala, mhm. eta... Bueno, ba, orentxe jarraitzen dugu Bai, bizkate Gure eskaleta Gaur esan barregu laguno Karo, <laughs> lehenko guna etorri gare Laspaldiko partez apenas geratu gabe, sarreako kuña pizkati improvisatua, eta, ba, karo, gidoia <laughs> imprima, emenidatzerakoan imprima gaiua ez da biela. Eta imprima gaiuaren mantenua, mantenua eh, ba, kafrak egiten du, hau da, nire. Eh, eta, bai, ama. Asuntoa badapilela, baina sarea ez. No, ala ere, muy korretik gaur egun dana ikusten. gaur egun nola moldatzen gean, eh? Moldatu gaitezke errekin. Gertatu zaigun lehen beste, gertatu zaidan beste gauza aurrekoan. A ver, ba. a ber, Pues, ba, asuntua da, ni beti, claro, oituta irratira, bere garaitikan, ba, pendraide batean ekartzea audio guztia. Eta... Eskerrak orain zuekin telegram taldea daukabula bidali, bidali genizuela proposamena bekuñak eta sintoniak ezakizer ezakizer eta handa daudela gordeta ze claro, gaur etorri naiz eta beste <laughs> pendrai bat ekarri den <laughs> eta ekarri bar nuen pendrai bat etxean azuzait Eskerrak, esan, aipatu dezuna, zera, teknologiak eta la. Bai, Eskerrak, telegrametik geitsi detela, bai, honia. Bai, bai, dana. Bai, bai. Bai, nire... Zer Uepa! Nire baso Zebaita, espaldiko. Esa barregu, zebaita egon dela agurtzen gure aurreko gonbidatuak. Hori da. Tardone egon da pixeta guzti. Ze, ze. Ah, ze aborrea da bil. Ah, trilita. Zine egonean. Eh, pentsatzen un trilita eman diotela dateko. <laughs> Vale, vale. Total. Bueno, eh, urrengo sekzioarekin hasiko gara, ez da, berriak, ez, gainera. Gorsaldeko bai, bai, bai. berriak. Eh, azkenean, udara osoan gertatu dira gauza, gauza de xente, ere esan beharra dugu, baina, no, de... Nos hace ir ba azkeneko asteetan eta zer gertatzen ari den, ba Oarso de Maia, eta bereziko ere eta kulturalki, kontrakulturalki eta politikoki, ezta? Kapran? Bai. Oixe. No la dago plaza zure ustez zoretan, no dago egoera. Bueno, pues aquí asanes ba, bueno, bai, herrian bai gauza kulturalki gauza asko egiten direla argi dago. Gero ikusi behar da, pixka, ba, bueno, ze... Bueno, ezagutzen esparroa musikarena da, batez ere, osea, que... bueno, behitzat hor, badaude aukerak ere bai, baitzat orain gaina ikusiko dugu, ba, enteren aldetik, zintzirik eratean aldetik, baitare, ba, barso musikarena aipatu deguna, baitare, eta, baina, bueno, askotan falta botatze pixka di, dinamizazio bat, o, badibiez, ba, lehen aipatu dezun gazte kultur ekimen hori olako iniziatiba batzuk, ez, Ba, bai, bai, bai. Elkar, elkar plaza, no? Epatu ez un plaza Mori da, no, ez pixat e, gazte sortzai Movimendo badago Bai, bai, bai Eta ipatu, justo bat eritarekin epatu ez zutena Ba, ba zezmaraia Ba, Gona peka, gona peka ere bai, eto, bai Eta jota bai. ez zute, Sangrila claro, hau Eta ibilitakoak, e, eh, Sardeska uh mhm. -huh. Zen alde, elkarrekin ezagutu Bueno, jende gaztea Hori da, matraka bai, Horren, koordinazio, dinamikarako bai, bai. agian, agian, da hori, ba, nipizka falta gotatzen duena, aspalditikan, bueno, arzu mm-hmm. musika zehatu gion bere garaian, hori beste bide bat hartu zuen, en plan, ba, bueno, ba, zentratu zen, nora bide batean, el, lortzeko areto bat, eta beste lantalde bat zegoena beste leku bat zubuta, e, bilatzeko e, kontzeptutako edo baita ere ba, entxegu lokalak aipatu duten trilitakoek, hemen, mm-hmm. ba, badakit, aspalditikan, gaztek ezin dutela entxego areto bat, e, lokal bat lortu. Bai, bai, ze, bai, goian, Ez mo, ezagutzen etelako enteren, ni amabos urte dugu, jo gondona izenten, mhm. Eta, bueno, ni askotan, ba, hor bertan autokritika, egiten genuen, no, bueno, eta, e, ba, talde bat utzin monian, erabaki nuen jutea. Se, mhm. saiatu ginen kontrako eztarritik bukatu zanean, 2000 eta laugarren urtin guruan, ikusten bakarri bikide geratu ginen, hiru jabetetan saiatu beste batzuek kontaktatzen, abertaldea bertzort birpizteko edo, ez ez, zani, akinun, ba, bueno, ba, utziko, eh. mhm. Eta ez du jarraituko lokal honetan, eta junko naiz. Orain, taldea daude barroan? Beste bat, beste bat, norbaiti. Bai, bueno, asuntoa da, ba, entzuleak hori... dakin deza, emte eta garela, bai, eh, bai. errenteriako bai, musika bai, enkartea ez da, hor zamalbide bai. auzoan daugo eh, eskola zarrak ziren egoitza eh, barrean, eta hor badaude talde batzuk, Zintzu, baino Hor daude bedatzi lokal. Ze talde daude? Hombre, gaur egun aktiboki bakarrik pare bat. Asuntoa da, hori da pixkat, ba, bere garaian aurrik rusteko enuna batzuk, beste beste etxepe, eta unai guizirekin, unai guizirekin eta etxeperekin, toileko kideak nik orun bat aldetikan egon ginen juntan, eta hainbat proposamenen genituen dinamizazio horiek guztion artean egiteko, eta ez junta direktiba ba liberatua, osea, kobratzen zuen eia betero zerbait, eta azkenean delegatzen zan pixkat, guz, ba, ba, gutxi batzuen gan, badena egitea, eta jo paso, mm jo bengan mhm. saiari, mebi Eta lokala hori nirea da, ez lokala hori e, publikoa da, guztiona da. Orduan, ba, nik adibidez, uste proiektu ba bukatzen bade, ba, juten naiz eta eta horrenko asartzen da. Asunto da, ba, bukatzen dena proiektu bat, ba, agian jendeaz dela juten. Horun ez dago, ez dago e, eh, releborik. Eta hori ja, ama, ama bi urte, beste nota bat jarri nuen zera, paretetan, eta hori aurrik usten, nio goita ditun. Eta aipatzen nuen, eta babaitu. Nik uste plaza falta horren baitan ere, pixka bat, e, zuek paireatu dezuena. Eta gaur egun, nire ustez, eta, bueno, pandemiak zerbait ona ekarri bari madu, komilien artean hartu hitzak bai. izan daiteke, nik uste dut, behar roien falta bereziki, ba, kesan azentu hau, ez, geratu dira pixka bat, ageriago. Eta nire ustez, ba, orain, bereziki gazte sortzaien, e, talde hau sortu duguna besteak beste e, eta esan beharra dago, arkaitzako <laughs> terrazan biltzen ginen besteak beste. Oida, gui, e, arkaitzako terraza da tirelitaren e, frontoia. Hori da, <laughs> gure frontoia izan da hor eta hor eman ditugu lehenengo pausuak, besteak beste eta ne genuen pixka bat e, horretakoak izan bai, baina, bueno, erekiak noski, ba, beste jende asko ba, kabi baten faltan dagoena ere horri izan dezala kabi bat ba, haien sorkuntza plazaratzeko gu egiteko pixka bat komien artean atu sindikatuaren papera pixka bat ba, presioa bai presio talde txiki bat egiteko bai herri mailan bai oharso mailan aurri ikusten dira beste mugimendu batzuk pixka bat ere e, eh, oiartzunen ere bere garaia sortu zuten orgasmo kulturala mugimendua hor bertan bazegoen jendea ez bakari musikakoa baizik eta antzerkikoa e, margolariak bazegoen jende gaztea griñaz gauza berriak sortzeko eta ez zeukaten soporterik edo talderik horren ba, presioa egiteko, ez? Ba, instituzioetan, bai sozialki. Eta, bueno, hemen eh, sortu dugun talde txoa pixkat, oi hartzungoen mm, eh, kopia antzeko bada, eta bueno, guk egingo dugu dugu eh, hasi gara ba, eh, gure irakurketa propioak egiten, e, besteak beste Euskaraen alorrean, besteak beste zen musika o ze, ze gauza onargarria onar direnta zeinez, hor ere batzuetan marragorria jartzea batzuetan, batzuetan beharrezkoa dira, batzuetan, gero ez dugu onartzen, ba hori, talde matxista bat, eta e, ez e, LGTB fobikoa, ez deus. Orduan, bueno, horrela, behintzat, hasi gara, ba hori, base bat egiten ez, horma bat egiten, eta hortik aurrera, basiko ba, gara, ba, proietu berriak garatzen, eta plaza bat ematen, plaza bat ematen. Nire uste, eta hori da, pixka pandemia ostean, mm-hmm. jende askok behartzuena, eta hori eta maian, badagoela, ere, sortzaien grina, ere, nire uste. Bai, bai. Orduan, bai. bueno, hasi gara, e, eh, horretako egin genuen lehenengo bilera, amabi pertsona joan ginen esan dezu nahi narira, e, eh, oi hartungo peina juntzan pixkat e, eredua ematea, ez? Bai, Oartungo... bai orgasmo kulturaleko... Bai, eta publikoki Luis eh, Michelena, bera antzezlea da, e, eta aktorea. Luisito, Luisito artistikoa. Bai, oi oso ezaguna, eta era osoan ere ezaguna, bera etorri izan pixka bat, ba, oi mugimenduan hasi ba, ez zitut izan zituzen ba, arazoak eta proak eta kontrak ba, eta zuek ekiditeko eh, bai. ere baia da e, batzuetan intzun behar da ere bestei ba, eta ez izan hain arruak ez esateko ez gure mugimendua da ez apurtzaia ez batzuetan talankidetza minimo bat egiteko ere oihartzua gure oihartzu arbizilago oia ez da eh. Nio songi, bilera hortan egia esan gauza asko atazia Positiboak, nire uste, kritikoak autokritikoak ere ateazian, eta zorionez. bai. Bai, bai, ze ba, nik ez dut, zongi, lurra ikutzen ari ginen. Ez zegoen arrotasun puntu hori, batzuetan kulturan oso nabarmena dena, ez mm. zegoen. Eta, ba, bueno, nik pixkanak hartzen ari da, zabalduko da deialdea berriz ere, sare sozialitatik, gazte sortzaileak eh, Instagramen bilatu, eta animatu, animatu beretan. Gazte sortzaileak. Horretako bai. gazte sortza. Barrikatu. Besteak beste, trilitako kide, pali, eh, pali, eh, alikate. alikate. badago ere bera, ezin izan zan etorri bera, baina bera ere badago. Eta bueno, hemen gombidatuta gaude denok, benetan. Primeran, gu gainera, bueno, gogotxo nengoen, baina izan genuen arrozako billera. Arrozareko billera, eh? Arrozareko billera, justo. eta bai, ungin aloi. Bueno, hori aian, urrengo gira joan komentatu. Ya, eh, bai, gai hori bere agian, sentzio juridiko dako, agian. Urrengo dako, ya, dutko egun abizkat. Hombre, badauka, eh? Badago, badago. <laughs> Badauka. Bai, bai, bai. Dutko egun bai, landuagoa, eta irakurriagoa, eta abizkat landuagoa. Ez ba, hori, agian itzegin genezake bai pixkat hori. Urrengoan eh, itzegin dugu ligari buruz, eta bai pixkat nola ikutzen gaitunez. ez? Mm. Uh -huh. Baina, bai, uste, bai, bai gain mamitxu dakau eskuardean. Bai, bai, bai, oso. Bueno. Bueno, medika dakau bai, altzateko egoerarena, ez? E... Eh, ah, bueno. irakurriko dugu momentu batan testua? Bai, bai, nezuta, e, eh, dago ez nuen euskarazko bertxerik aurkitu. E, e, ba, bakoitza paragrafo bat aia bai, gure, Gurekin hau elkartean zegoen, e, da, bueno, da, hau elkartea e, izi eta auzoan dagoena, eta hor badago talde txoban neko nahiko potentea, ez? Pixka bat, e, gure entzule mate, maitei pixka bat e, kontestualizatzeko. E, auzo berri bat egiten ari dira horeretan, ez da? Eta lezo artean, bai? Lezo artean, bai? ez da hor... Lobatoren azpikaldean, hor errekaldean, er, txokortan. Eh, Hoi da. Eta e, aurrikusi... Eta parean dagoena. Kopurua ez da... dut osongi gogoratzen e, txibizitzen kopurua, baina ez da txikia. Eta, bueno, ba... ez da ez da txikia. Ez da txikia, ez? Mm. Eta saldu digute, saldu dute herrian, ba... Etxe bizitza falta dagoela, nola ez? ez dakigu etxe bizitza berrien falta dagoen edo etxe bizitza da, depende de la duzu horra mozun etxe falta eta etxe bizitza falta eta asko asko mm, asko bai. asko eta bueno bai e, gurekin hau elkartekoek kartekoek e, zabaldu dituzten bat e, panfleto eta besteak beste irak, bueno, irakurriko dugu e, beraiek ateratako Hora, oixe, oixe, Venga, eh, bakoitza paragrafo bat. Ah, es que está muy bien. vale. <laughs> Los grupos y personas que llevamos reivindicando que Altate sea un espacio para el disfrute de las vecinas en general y la de los barrios limítrofes castigados sin ningún espacio verde y con el riesgo de no tenerlo nunca, pues Altate es el único disponible en el pueblo. Hemos recibido con optimismo el segundo informe de costas del 25 de febrero de 2022 sobre el proyecto de Alzate. Queremos recordar que en su primer informe del 2 de marzo de 2021 también contrario a esa ordenación, la cual suponía una modificación prácticamente total de la anterior ordenación pormenorizada. Planteaba una serie de cuestiones que se debían subsanar y requería al ayuntamiento a remitir nueva documentación para emitir nuevo informe preceptivo. La nueva documentación solicitada se presentó casi seis meses más tarde, pero en palabras de la Dirección General de Costas, esta nueva ordenación apenas ha sufrido modificaciones respecto al informado en marzo de 2021. Ya hemos mencionado que el segundo informe del 5 de, febrero de 2022 es desfavorable a la nueva propuesta que, como dice Costas, poco ha variado sobre la anterior obligando al ayuntamiento a presentar una nueva documentación. Además de algunas cuestiones que podrían resolverse, el informe es contundente en relación al incumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas. Si bien Costas no impide la construcción de viviendas en este ámbito, cuestión que nosotros no compartimos, cuestión que nosotros no compartimos, sí establece unos requisitos a través del mencionado artículo que cuestionan seriamente la edificación prevista, teniendo en cuenta la realidad urbanística del entorno, no encontramos posibilidad alguna que permita, como dice Costas, un desarrollo armónico con el entorno sin limitar el campo visual ni disfrutar la perspectiva al borde del litoral, que no sea mediante la reducción importante del aprovechamiento urbanístico, urbanístico que a día de hoy está reconocido. Sin limitar el campo visual, OREON Godien Efectivamente, casi un año después de Costas sentenciase que la última ordenación presentada no justifica la formación de pantallas arquitectónicas, Santitugundo REAC, conforme a los criterios jurisprudenciales y obliga a modificarla para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la ley. Modificaciones que no engañemos con las condiciones urbanísticos existentes, edificaciones de menos altura al otro lado del río, edificaciones aisladas colindantes de carácter familiar, solo se podrían realizar con una reducción del aprovechamiento, menos viviendas que añadida a las otras cuestiones que están afectando a la promoción y que están ya de, por sí encareciendo, harían invariable económicamente la operación. Bueno, que izan eh, neko nuke baita ere eh ba, papel honen ondoan edo aurkezten honen ondoan zuela dena gezurra da boligrafoz boligrafoz idatzita eta e, gezurti batzuk zarete jartzen zuen norbaite jarrita, ez? Ulertu dezakegu udaletxearen gertuko pertsonek idatzitako mezua dela. Ba, liteke. Ez dakigu osongi ere, ba, gurekin hau eh, e, zuel karteak ateratako ba, panfleto honek norainoko... E, ba, liteke. Ba, hori da. Balioa duen, ez da? Baina, egia da, kostaseko legeak... Ba, ala diola. diola eta agia da e, eh, kostaseko legeak nahiko zurruna dena horrelako erekinak itxaso ertzean egitearen e, eh, proiektu egikiko. Berez, oi hartu ni baiada, itxasadarra e, eh, bai, arte. Bai, Gabiarrota arte bai, da itxasadarra. Bere garaian, kontxan, egon ziren kriston mobidak, por cierto, ba, hotel berri bat egingo zutelako, kontxan bertan, eh, ojo, eh? e, zona urbanistikoa euneko eun ikusten pasatzen zara eta da urbanistiko da, baina bere garaian e, reforma bat egingo zuten hotel Londresekoek itziten zen dela goi oita bost urte eta kristo mobidak izan zituzten ze kostaseko e, Direkzio General de Kostas jarri zuen e, zea, demanda bat hotelaren kontra reformen inguruan Zidean egara, kontxa, eta ja bere garaian kontxa urbanizatua zegoela. Hau urbanizatu gabe, ojo cuidado. Mm -hmm. mm, agian arrazoi gehiagorekin gurekin elkarteak egin duen ba irakurketa nahiko nahiko posiblea bai, dela. Bai, eh? bai. bai, bai. Zakit. Espero deu. Gaina bain eraikita zer ilegalak diala ezten bain badute. Hori bai, hori gertatu zan ere nola da. Sí. E, eh, e, dute? Jo, ba, ezakit hor badago. e, zentrala, gertatu zena zentralarekin. Eh, Garoina? Le, lemoiz, oza, lemoizekin. Bai, barkatu, gertatu zan alemoizekin adibidez, zentralarekin hor dago, itxasoan. Eriña, bai, muskuilu hain goitu uste. Estruktura egin adago. Zer, zer, ingoitu uste dago. Bai, eh, lengo gunea, bai. bueno, hain dela, ya, esi, ya bete atazan, arantxa atapia, eh, desarrollo ekonomiko ko ordezkaria edo, esan ez, ba, piztifaktoria, makro, piztifaktoria bat egingo zutela, lemoizko zentral nuklearrean, eta, bertan eskolabel eus, muskuluak eskustituztela. Ostia la hostia. Eh. ez nuklearrak. Ez nuklearrak. Ez, zan nuklearra izan. Zer da, nuklear txikiarria dako, <laughs> nukleo. nukleo. Nukleo, Ba, ostia, ba, eh, aurre, aurrez, pentsatzezu nuklearrak direla eta ez dia. Fijate. Bi nuklear, eh? Bai? Total, total. Bai, zugarria, zugarria. Ba, altzateko gaia... Bueno, bai, ba, bai, eh, ba, atxatearekin bezala, ez? Ba, ikusten ari da orain, ba, batean, duela bos urte, hola, e, urkuiuk esan zuenean, inozentadaren egunean, e, esan ziotela, e, atera da albiste bat, esan ez, abia trenak ez duela balioko transport, e, transportatzeko zeak, merkantziak. Eta ba, hori espero zentada bat izatea, eta orain, onartu behar izan dute azkenean, abia handiko trena ez duela balioko izango... Merkantzia atzuklatzeko. Ba, Orduan desmontatu zaio beste argudio bat. Bestea zen konektatzeko Europarekin, e, badakigu 2000 eta hogeita mapiko garren urtera arte e, Frantziak esan duela edo, ez zai, ez zai importa, eta bueno, lako gautzak eta eginak daudenak, eta e, balioko duten zerbait edako, ba, agian Ba, ez jarraitu edo, ez, ez martxan ba, jarri. Izu garria da, baina, ez? Baina, bueno, olako gauza, bai, bai. Huk ez gu ezagotu, baina proiektu hau zarra da, ez? Barkatu egu, bai? hainbesteko bai? alusio... Duela, ogoi urte edo... Ogoi urte edo gehiago, ez? Edo gehiago, bai, bai, ostras, bai, bai, bai, ostras. Bai, bai, Baina hor, lezok udalak erosizune bai bere zatia, porque gaten dugu bai... Bueltatu txentxan, txen, bueltatu gara altzatera. Hoi da. Bai. Zin, bai, bai, enoko gero gehi tamarra dela... Hmm. Bueno, pues, hor daude, hor daude no, infrastrukturak eta bueno, ba, ber, zer dion, baina gauza bat legeak, bueno, esaten duena eta gero berze noski. Interpretazioa hor dago bai. eta noski, botere ekonomikoak dauka kriston boterea. Hortaz ez gara konturatzen eta erosleek ba, sarrera ordendu balin badute jende asko gaina. Jende asko zenetan ehuneko hamar eh? bai. salduta daudeia, etxe bizitza bai. sortu gabeko ehuneko irutamar etxe bizitzena ja saldua dago. Kriston da. dirutza da, eh? ja, demagun direla, goita marmila euroko sarrera, edo. Egin bider, ez dakit zemate txibizitzen goitu hor, egin kalkuloa. Kriston, bai, bai, bai. burra da bate, eh. burra da bate. Bueno, aurrengo gaira pasako gara, ez da? got, got, got Bilatu meste dezkartela bitartean Eee... Eh, bai, ingo argi dugu, argi dugu, guk ez dugu argi Baina beraien leloak kartelan da argi dugu <laughs> Argi dugu, sake horik ez derecho a la energia Itzaldi bat, urrieko gita bat, da? Urrieko gita zazpi, urrieko gita bostan egin zuten itzaldi bat Mikel Oterok eman zuen itzaldia eta reinaretoan eta hogeita zortzi Biar <laughs> dago elkarreratzea. Biar dago elkarreratzea diputazio diputazio plaza. Grupo Arso taldea, ez da? Eh. <laughs> Argi dugu. Argi dugu. Argi dugu Argi dugu. Argi dugu Mira, bueno, Mikel Otero justo gaur atera da, ni grazia egiten dit. Argi dugu. Argi dugu. Argi dugu. Barkatu baina. <laughs> Ez ez dut ikusi, baina egin dezun keinua ikaragarria izan da. Ordua begiratzerakoan. Eh, hau da, erlojua begiratzea, kentzen ditzu hautsa mikrofonotikan. <laughs> Flipatu den. Argi dugu. <laughs> Izan da. bai, bai, barkatu, barkatu. Ba ez, Mikel Otero hau... Atera, da. Atera, atera, atera da eta mikrotero hau da etxibiluko, eh, transizio ekologikoaren batzorteko idazkari gaur atera da gainera. E, eh, bombiroa dena. E, bai, eta atera da Ibedrolako torrearen frentean kritika batzuk egiten, modelo energetikoaren inguruan, e, grazia asko egiten dit, gero hartu dituzte e, Espainiako gobernuko presupostoak. <laughs> ez daki banik mm. jolazten ari diren suarekin edo ez, baina, bueno, neko, mm. ez dakit, kuriosoa ez da, ez dakit, bai. ikusten dezuten. Bai, bai. Bueno, nik uste gaina orain e, e, eoliko zea e, hor ba, ah, ba, e, justu bidaia gaur dagoen... bat Euskal Herrian aidia da saltzen pilo bat montatzeko parke eolikoak bai hor dago ere bai ba hor bidali bai beste leku batetikan ba bueno e, azpeiti aldean ez e, egin zuten azpeiti izan ez o, e, molino eoliko zan oinatin igual edo Oña tinguruan zan. Ez dakit. Bai, horren ez. Bai, profunda, mai, mika kaskara. Bueno, trampa bai, ba- Energia berdea bai, baina ez modutan zin da eredua Claro, es. agian irratia jarri berko nuke, ez. <laughs> Igual. Hasta ez dira, pero gaitairu iru parki oliko egiteko eskariak. Horrengo parkean potentzia mila bosteon da gehi da dene da. Proiektu guztiak egin gero alako bilitateke. Amarkada batez geldi gonda sektorea, baina bimieto etik berpiztu egin da. Ba, bueno, hori, ba, grubo sotoldeak egingo du elkarteratzea urriako gita sortzi, e, eh, zazpitan, izietako diputazio plazan, argi dugu sakeroik ez derecho a la energia lelopean. Argi dugu. Animatu, eta faktura inaltuak, e, e, du nahi bai, ez balin baituzue, bak izuten nora joan, eta animatu konzentraziora. Ez da? Sakeo bada. Egia esan, izugarria bai. lehen gogunean egon nintzen ikusten, etxeko faktura eta nola evoluzionatuen den azkeneko hilabetetan izugarria. Iberdrola teatra ateratzen, irumila tapikoko e, irabazia bai, bai, izugarria, izugarria. Horretik baino, baino gehiago, beti bezala. Aldatu faktura, eh? Goratu gas faktura e, aukerat dago, eh, aukera bat, aukeratzeko tarifa merkea. Bai, bai gobernuak... edo puzkerra botatzea etxean dela junto junto. Gero... Oida, gaza... Eh? Bobarruna jane, eta... Meta... Meta... Aprovecha Meta gaza. Meta gaza. Gaza metatzen da. Metatzen da. Metatu. Eta, bueno, lengua astean egontzen ere bai, Xabil Peña alberren liburuaren inguruko aurkezpena, e, bukagaitz, e, eh, auzu, eta hau zuelkarteak gazteneko, gazteneko bizirik, hau zuelkarteak e, eh, mm, presentatuta edo aurkeztuta e, eh, gaztaineko auztu elkartean, lokalean, eta, bueno, e, eh, neko interesgarria liburua. Ba, pixkat, liburu e, era sovietikoan eta egin ziren e, ba, irudi komunisten inguruko ba, horrelako analisi, bat. analisi egiten du eta bueno, kontatzen du pixka bat e, historian zehar gaur egun e, pixka boomerrek ezagotuz dezuten hmm. <laughs> eh Eurobitar batasunaren inguruko ba hainbat irudik gaur egun gainera daude pixka bat mm, gaia hor dago ze Ukrainako gerrarekin hasiera kentzen ba Leninen inguruko eh estatua ke asko vasco eta esbastika batzuk jartzen horren kontra ordun ikusten ari gara nola herrialde askok beraien historia eh, ari dela ere mozten kuriosoa da eh? Mhm. eta bueno bai. oso kuriosoa da Ukrainako gerrak sortzen dituen e, ba ez, arazo horiek ez, ikusten ari gara ez bakarrik gure eskuso horrekin nola egotzen dituzten gure faktura baizik eta beste herrialde batzuetan nola sortzen ari diren Mugimendu, talde mugimendu bai, neonaziak, nengo gunean ikusi nuen nola e, ba, ba omen dago mugimendu neonazi espaniar bat e, eh, Ukranian eta Ukrainan markatu eta bombetan jartzen ari ziren ba, basko zijoz puta eta ere bai. guztia. Ostia, bai. Eta gero guri inpostuekin guten da dirua, ba, Ukrainiako horrelako mugimendu eta oh, mugimendua hmm. Berez, no, ala ere, eh, onartua zegon eh, zibilen mugimenduareaka milizitan sartzeko? Iztu Eta, rio, brigada azul, eh, nazien hori... Eh, bai, nazien... Nazien ninguna, bai. horrelako zerbait. Osea, da, bai. montatzen ari dena... Ez Eta beten du urruti dagoela, baina ez da inpeste, eh? ez de, ez dago hor bakarrik, noski. Hau dira txuriak eta ematu dute garrantzizkoa. Hau, kurdistanen kurduak ari dira asako e, jende guztiarekin gerran ere, hoi egire goraipatu behar diegu. Mm. Bakarrik gerrak ez daude Europan, ez? Bakarrik right. Bai. ematen du Europan gertatzen direnean, direla guri afektatzen diguzkigutenak, ez da? Bistat ekonomikoki, baina beste batzutan ere ari dira gogorre usten bai. haien eskubideen alde eta Ukrainiaren inguruan ez dut nire iritzea eman naiz oso... Horreko nogeita berrogeita berrogeita mapiko herrialde ezberdinetan mundu mailan e, gudan daudela eta bakarrik e... e baina hemen ezagutzen dugun bakarra claro, da Klaro, claro, claro, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bueno, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Lengo astean ere bai, eh, mugimenderen baitan, ez e, da? Eh, Oida, eh, egon zan ekitali bat. Nun? Eh, lezoko altamirako hau zolkarte lokalean. Eta hor, hasi batean, gritun Bueno, e, egin genuen hor mai inguru bat, pixkat LGTB kontua nola zeon jakiteko oasaldean. Gero turizian... Eh, Drag Queen bikote bat e, bingo drag bat egitea Garazi La Fantasi eta Alicia Kiss drag queenak eta gero DJ Zumitren goren esku ba pintxada edar bat egokien hmm. Eta zer moz, jande asko agertu zen? Ongi bai, bai. garri zen zen eta bai bai hmm. Eta lehen aztuik eh, irakorketatxoa bat egintzen duten edo mai inguru bat egon zen ez da? Hoi da Eta azter moduz, baiak atera bai, ziren bai, gaiak eta... Jendeak gaituratu zen eta gauza gozi buruz gara eh, bizka... Osa gai, anitzak ziren, eburuak, eta, bai... Azal gehiatu daitezke, edo... Ah, baina gian, eskerain, oza, bizkat, izan zen, bizkat, atea zana, ez? Mhm. Baina, denokagian partekatu genitu nire eh, arazo problematika berdinak, eta gero hori, bizkat, ba, saiatzen, irten bidea ateatzen, arazo, eh, bai, bizkat, mhm. bai, modu konstruktibo batean, ez? Erakikor batean, ez dakarrik kritikatzea, zu bueno, egin zuzera. Bai. zuzera talde hortako kide, ez? Hori ere esan behar dugu, ez da? Bai, hor bai, Baina genitun espetatiba pixkat oso bajoak, atzen nolako jendea, oza, sea, guzti jendea etoriko zela, baina azkenean hori. Jendea etorri zan eta oso pozik bai. zuk uste duzu egintzen duten festa edo, eta mai ingurua horrek moliti batuko duela jende gehiago gartzeko edo? Ba, gaina bai, pixkat balorak eta bilera ingo dugu, eta hori, ba, pixkat nik uste dakago laburan gai zerbait ekitali bat egitea berriro, pixkat ondiagoa, beste, leku batean, jende esplodinak intola, asik, eh, ikuste mm. ongi jongo dela. Ongi, osea, sinergiak egingo dituzue beste talde batzuekin, hor txolde mailan ere badaudet beste talde Oi, batzuk, ez da? talde ertenia sortzen, eta hori bai, sinergiaren helburuan ikustet, edo zein talderen ez, e, agendan egon barko liztatekela. Ba mm, Bai, hori da mugimenduaren, mm. Bai. Eh, ez, ziun ez irudia ez, mugimendua, osea, goza da, atomizatuak ibiltzea, baina garrantzitsua ere, kolektibo bezala, ba, mugimendu osoaren baitan, ere gauza partekatzea, ez azkenean arazoak, ez dut esaten bakitik LGTBI mugimenduan, baizik eta emakume ere mugimenduan, emakumeek esan berko lukete, hemen irratian jende emakume gehiago falta direla ere esan beharra dago, mm. eta baino irrati libre mugimenduan ere, ba, azkenean naiz eta beti ere, euneko eun ez gara egongo ados, beti egon behar dira, egon behar gara juntu, eta nik uste dut, bueno, garrantzizkoa dela, ba, Hmm. ideia partekatzea. Beti itzigitea ez dago. Ez dago. duke, eske taldeko batek esaten du taldeko batek e, esaten du mugimenduak mugimendua sortarazten duela. Mm. Bai, bai, zero, zero zurekin. Bai, bai. Osea, que positiboa izan zen, gero parrandare egintzen duten gustora, eh? Nola? Lana eta jarana, eh? Lana, eh? eta jarana, borroka eta... Ongi, ongi. Jaia eta borroka. Jaia eta borroka. borroka. Un, urrengoan hori usten dezute, egin dezute bila enbat edo... urtea mitu baino lehen ea eh, egiten dugu, baina estela urrengo urterako. Mm. Osongi. Ba, bueno, bain txintxarri ne bai... Eukiko dugu, garra gardo zale entzat garra gardo eh? Txintxarri, bai. bueno, cerda zer da txintxarri, mesedez, kolektiboa, zer da, zer da? Txintxarri da, horretako, ba, elkarte gastronomiko bat, eta elkarte kulturala, eta, bueno, bertan, ba, zagiria espaldetik ezautzen eh, de, baina neza bazkidaz izan, ba, ko bazkidea edo, ba, eta baita ere kuadriako eta familiako kideak izan ditutan eta ba, nahiko mitikoa izan da, oker ez banagoretan lehenengo makumea onartu zuen e, elkarte hau izan zan, edo gipuzko maian, edo lako, bueno, nahiko puntero izan zan bere garaian, alde beti sozialki alde hortatik eh, ikusita, eta, guardia, <laughs> bai, bai, kainerua beti, eta, bueno, ba, duela zazpi gehi bi urte, <laughs> hasi, ze, claro, Eba, eh, anaia eta abioka segilen hau pixkat egiten beste lagun batzuekin batera, eta behitu, ba, pasade mora, eta bueno, jarretzen daiken. Eta, bueno, ba, ba, gero eta jende gehiago etortzen hasi zala, elkartea bete, eta, bueno, larun bat ontan, aukera dakazute, momentu zeuden, hori indik amabos leku libre edo. Pasan eba ez zute, ba, behatziak laur de gutxiak aldera, urrengo larun batian, izango dugu ba txintxarri elkartean ba gara gaur artisau mm, eta ba afaria bueno pues da tipo afaria alemania rera hortakoa Ara. ba, kodillo eta guzti brownie zeako eh, uh -huh. posteako ba bere gara gardoarekin vegano entzako aukera egongo da Ba Afra. ez, e, aurrekotan egiten zen, normalean jende aurrez esaten zigun, momentuz ez digute Ez dago eskaririk Bai, baina aukera da ere bai, ba, bueno, ba, pues ba, gustatzen zerbeza cerveza jutea faltzea eta hartzea beste ateko, ba, bueno. Mm-hmm. Baina berez, bueno, zerbeza da, baina, ba, bere osagai nagusia eta inguruan, beti kultura zerbezera pixkat inpusatzeko gogorrekin. Aha. Eta era pixkat, bueno, ba, bazileokin eta, bueno, la, ez... Lehen off the record esan duzu, e, zintzibirrak mm, egiten dituen pertsona bertan egongo dela, ez? Hori Bere gara gardoak aurkezten, ez Hori da. E, ba, bertan e, ben kartelean agertzen dien zea, hainbat gara gardo, ba, bat bi iru lau, lau zerbeza ezberdinak, bost, ba, zarauzko Alexenak dira, best e, bir, e, zea be, bera da, egiten dituena, ba, oso zerbeza honak eta estilo pila bat eta horrea etorriko da. Eta justu da, ba, zintzibirrak, hemen edaten ari garenak hain gustora, ez? Hoi da. Eta madaletan hain gustora edan zirenak, eta ba, hause bertan ba, edaten ari garenak, ba, hemen edastatzeko aukera, ba, blonde hil bat, eh, estilo rubioa, amber estilo pixkatu estatuagoa, strong, ba, ipa, e, eh, ipa, gogorra, e, beste bat e, zea, Belgiar estilokoa, e, Imperial Baltic Porter, e, oi, tipo estilo Rusiar, zea da, mhm. horien, eh, aipatu daiteke edo ez bai, baina edan bai. Eta hori, nahi bazute, ba, goita mairu erogatik ba, hor txintxarrikoek antolatu dute, ba, bai, zazpi, no, ja, zazpi garrena, gehi bi urte, ba... Nun lortu daitezke sarrerak? Bertan junda, txintxarrira, edo, edo kafrari esaten. Hoi da, ez eh, Idatzi eh, ertziokera eh, Instagramera, eta kudeatu gugu du, ditugu sarrera klasai idatzi, eta guk e, kudeatu ditugu ditugu sarrera klasai. Zerbezak pila eta jana pila. Hori da, eta bestetik, e, gamun nahi begira ere, esan beharra dago, zintzibirra paka ere esalduko dugula, ez da? Bai, hori da, asmoare bai, holako... lote batzuk ateratzeko asmoa daukagu, Kunko zaten zeratzen Bai, e, eh, asamblada Aztarteka, eh, e, aztartan dugun Asambladan nik erabakiko Nituzke bizka bat hori, ez? Hordak hagu bai da gaia, ez? Zein sartu, ze mota sartu Esaten omen dute Karagardo beltza eten dela gehiago bizka negoan mm -hmm. e, eh, Txigortu mhm. sartuko dugu Hori hor bizka bai, Bueno, kartela da, da ezberdinak baita ere eskaini Edo ikusiko, ja, Ia, bai, Ja, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, hori aterako dugu. Pakak bai, zingo dugu. Aterako dugu, hori bai. bai premizian entzule maiteok, que eh, enteratu zarete honetaz, baina, bueno, aterako dugu kartela bere garaian. Enteratuko zarete eta esk, ba, ba eskatu lasai. Zue, zintzikide bai. bat izango da. Eta, bueno, saietuko gara ere tabernetan, era, eh, eh, saltzeko aukera egotea, behintzat eskatzeko. Eta kudeatuko dugu errex, e, jakin dezazuen, pertsonalizatua direla, zintzik erratiko pegata... zintzilik eh, birratia. E, birratia. Birratia. Bezala... Birratia. E, eh, <laughs> jarrita duak. daudela eta oso polita direla. Erateko barrutik eta kanpotik oso polita dira. <laughs> Bai, bai, bai. Oso. Eta bueno, bain, jarriko dugu abesti bat, eta orkestu abestia hau. Baina eh. abesti hau, e, banekan buruan, ez diok hasi nuenetik. Eta nola horreko denboraldian ez nun jarri nik uste leku aproposa de polita dela e, denboraldi berri honen aurkiozpean jartzea Eta kontatuko et batean nola ezagutu zagaut, nun talde hau Talde hau dia Kristosaurio Bueno, gaztelera zizan badet, kaixo, lak pa, ba, saludos a Madrid, porque hango adia Eta e, negonean Madrilen erosin ditun sarrerak glaukoma taldea ikusteko bai. Glaukomak joko zuelako Madrilen eta hauek ziren glaukoman teloneroak. Eta mm -hmm. jende pila ikusten kristos porque es como un grupo de un barrio de allí, eta orduan grina hori bai zegon. Mm -hmm. Así que hemen abesti bat kristos eta hori agur bat kristos hori. Venga, gozen! kristos se pierda y solo tiene un lado desubicado. Ertziok culariza Juridicoa aholkularitza. Bueno, ba, horren alkoholitza juridikoan, hori da, ba, komentatuko izuet, ba, gertatutako, ger, gertu gertu gauza bat gertutatoko, eta asuntoa da bueno etxeko mm, bizi naizen tokian gea zazpi portal atari eh, edifizio oso bat eta konpartituta bat eh, jenden artean, eh, garajea beko partea batez ere, e, eh, asuntua da, pa, pareta erortzen erortzen hasi zala berriro e, duela, bueno, udarauntan eta hortik, bueno, irugunetara, ba, bueno, kalea itxi izan, altxu kalean, e, eh, bizten ni, eta bertan, bueno, gertatuakoa izan zen, aukera izan nuen sartzeko etxe bertan gertatu zen, ba, derrumbe hau, eh, gertatu zan e, leku enten, ezan derrumbea izan zen, fatxadaren apurketa kanporaka eta edifizioa pixka ba, kebratu inzala alde hortan, gaizki egina dagoelako hasieratikan Eta hor mm, zeuden bi, eh, no esaten zaien, e, arkitektu hor zeudenak, esaten zuten, ahi ba, que no hai juntas de dilatación y los eh, no llamarres en el forjado. Eta hori pixkatik gero galdetu nionian, ba, atarian dazkagun bi igeltxeroei, e, obratako langilei eta la, eta ba, aipatu zigut ziaten, karo, ba, e, junta hidratazion zazpi metroka jartzen omen zala, hori aipatu zuten arkitektu horiek, ez zegoen edifizio osoan, hori aukera asko dago, ba, Bueno, ba, pareta hori e, askoz e, ez vibratzeko gehiago edo ez e, amortiguatzeko edo. Eta parte, ba, pareta zegoela fijatuta ez da ere, e, zea, forjadori esaten zutena da, piso baikoitzeko zementu hortara, hau da, no? Pues basea, pegatzea pareta, piso bakoitzeko zea, ez? E, bai. Unio, ba, batuketa horrekin, ba, ez zegoen egin ez da ere. Hor, normala, normala zala pareta banatzea, erort, eta ireki zireki jundia, junda ateratzen. Hori gertatzen nahi da, eraikin osoan. Orun entzun genuen hor egon zela ai, eh, aukera bat bizios okulto deitzen dana, ze ereikinak hamar urte baino gehiago dauzka, hamabos urte beteko ju, eta e, urte urtera arte badago eh, konstruktoraren e, nola baiteko garantia bat. Edo zein gauza gertatzen dara, bera da arduraduna eta ardun berak egin du konponketa edo. Eta hori gertatu zitzaigun, bemea mazazpigarren urtean, gure ataria. No, bemea ama, ama bostean, markatu. Eta asuntua da, bizioz okulto zonek, ba, naiz eta pasa garantia hori antzaden ez, badago aukera, e, eskatzeko ez du kaduzi erik, ez dakit, esan ez du preskiri bat zen, o, bueno, bentsat, naiz eta garantia hori pasa, da e, gauza bat e, denborarekin ateratzen dana. Denbora eskoz gehiagoekin. Horun pixkatu hori izan, ba, ni justu, ba, ba, keko hori aipatu nion gaia, ez, e, Bai, bai, bai. Ze, ez bueno, ba, justu, karo, gauza hur gertatu, entzuten dezu denetarik, eta, bueno. Bai, bai, hor, zaila da, ze kasuan kasu, eh, horrelako gauzak eta peritaje baten beharrean daude. Hori kontuen izan behar dugu, epaiketetara bideratzen bai dira horrelako kasuak, normalean epaiek eta sistema judizialak ez daki danataz. Hori kontuan hartu behar dugu, orduan normalean beharrezkoa dena izaten da peritaje batena. Peritajean adituak, eta, adituak, peritajea esango duke dela e, egoera, egoera bakoitzerako mm, aurkezten den e, pertsona bat, ez da? Ba, kasu honetan izango litzateke arkitekto bat edo e, barkitektura munduan dagoen pertsona bat, ez ba, Gure kasuan markatu, eh? Duela 2006 garren urtean, pasazan perito bat, etxe guztietatikan. Mhm. Uh -huh. salatu geni joen, eh, ze zerrikituak, grietak, eta ezetasunak, eta bar. Eta horren genuen, e, guztien artean, perito bat. Eta proba horiek eh, baita ere da eskatone ditugunak. Uh mhm. -huh. ditugu ikusi hori eskatu behar eta askotan, askotan, e, eh, nahiz eta adibidez, peritajea zer egintzen, kasu honetan, hamar urte ez zituenen ere edo hamar urtea Aurrez, horren di garantia zegoen. Claro, eh? claro, ba, peritaje hori hamar urte baino lehenago egin bali mazan, mm, aukera gehiago dituzue, ba, epaitegietan, ba, aurrera eramateko kasua. Ordun mm. lortzen bali mazute, ja bere egintzen peritaje hori, eta badakit peritajea batzuetan oso garestia dira, baina gero epaitegi batean benetan korroborazio ematen diona eta balio probatorio ematen diona izaten da peritaje kolegiatu baten pertsona. Mm-hmm. Orain, e, bilatu beharko duzute peritaje horren inguruan dagoen, atzean dagoen, ba, pifoste guztia eta horren inguruan atera ba, epaitegietan eta jarri mm. e, demanda bat, e, kasu honetan izango ditzateke demanda bat, eh, la sala 4 de los juicios juicio ordinario o eh, Donostian eta aurrera eraman badaki garesti izaten direla, la horrelako kasuetan eta gainea bizios ocultos en, eh, de forma estructural mm. ze hiru mota daude Bizios ocultos etxe bizitzetan ari garenean hiru e, mota egon daitezke mm, leves graves y muy graves está eh, habitabilidad dienean dira graves eta strukturalki eraikinaren strukturari afektatzen dionean oso grabeak dira. Oso grabea dira eta hor bai araguaren interpretazioa kasu jolazen du eta epaile jator bat arkitzen bali badezute gutxi dira, baino bat emar mm. badago hor bai lortu dezakezu du eh? ba, indemnizazio bat. Bai, epaiketa gira jongo garela hori argi daukago. Bai, mm-hmm. asunto a ber nola, argi dago gaizki eraikina gaizki egina dago hasieratikan leku guztietatik eta hor eh, baina bai bai bai hor gomendiagarria da jendeak erosten duenean etxe bat edo sartzen denean etxe berri batean ongi begiratzea zein diren osea egon daitezkeen bizioak beintzat e, eh, arpegira ikusi daitezkenak ez kasu honetan ez da hori kasua zuri gertatu zaizun kasua estrukturala da eta ez balin bazara pertsona bat hortan jakiena edo bakiena eh, erekuntzen inguruan zerbait ezakizu deus horregatik dira bizioso kultuz eta bueno hor lortu ezakizute indemnizazioaren bat edo RC Baina baino Eusko Jalaritzaren zea ardura bat da ere bai, bai babes ofiziale kotxe bai. bat zan hori oso izugarria e, ikusten ari gara Euskal Autonomia Erkidegoan eta ez bakarrik hemen estatu osoan ere ba, e, etxe inguruan ba, kalidadea asko urria oso eh? urria dela eta oso kuriosoa da ez nolatan e, saltzen diguten e, mm. kontzeptua dela eskubide subjetibo bat hori ere kontuan hartu behar dugu baina joer publikoa dira eta kalidade txarrean egindako ez, ez, bai Bai. Hori betiko eh? zea, ez? Eh, hor, bai, eh. hor, bueno, komentatzea arren ere gure herrian gertatu zen gai bat honen inguruan izan zen fanderiako reordenazioaren, azken reordenazio urbanistikoa gertatu zen, hau indela sei edo fanderian, fanderiare ez zuena zautzen erdia, mm -hmm. etxen erdiak, e, dira, e, bista oberen dituztena dira etxe bizitza salmenta librekoak, Hora, mm. ibaira ematen dutenak. Eta e, toporantz ematen dutena dira, guzti guztiak dira, e, mm, babes ofizialekoak. Kasuali mm. babes ofizialeko etxe zeukaten e, automobilen karga ondiena. Hau da, karreteran zeukaten kriston trafiko, trafiko ondia. Hortzegoen, e, kriston desberdintasuna, ea zeinik ere osten zuen etxe bat, edo zeini tokatzen zitzaien babes ofizialekoa, ez, hor bat zegoen. Bai. Eta zorionez, e, hau karteak ala bultzatuta, e, parekide eta batera iritsi dira. Hortan ez, e, e, bai, leku Eta ala ere egon ziren kexak hau kide batzuen <laughs> partez, beti da. Bai. jendea ez dago. Eta gainera pertsona hori, graziasko egiten diz, e, mugimendu sozeretan oso sartua dago, e, zein egotzi izan dakoa, polemosekin e, al, eta oso oso da. Oso Mm. Tipo horren kontra zegoen, ez? Bai, bai. Oso oso da. Baina bueno, hor dugu pixka bat e, eh, juridiko inguruan, suerte asko bai, opa ditugu, kafra. Bai, a ver, honetan. Eta bueno, goraipen txiki bat eingo dugu ere bai, ze zure etxe ondoan baituzu auzokide batzuk Borro... arazoa Eta borrokatzen jarraitzen dutela. Bai, ba, pontikako... Oida, oida. Zea, eh, ba hor justu dagoela akademia dantza bat eta eta denda txinatarra hor gainean, ez? Ba, mhm. Hor aspaldian bai aipatu izan dugu, ez? E, arazoak izan dituzten, ba azkanean ba desauziok ozea eskutitza, bueno, mm, eskutitza ez e, burofaksa iritsi eta beren asmoa da jarraitzea bertan eta ari dia ordaintzen ia betero beraien ea kuota naiz eta gero errebotatu. E, bankutikan ez dutela onartzen. Mhm. Baina bere garidia hori mantentzen eta bere asmoa da jarretzea bertan. Eta tartea, bueno, horretako udalak ez, ba, bai. aurrekoan Idatzi bat, bai. aipamen bat. Bai, bai. bai. Eta ez zer da. bai, mendago, piskat, zorionez, e, inbatean udaletxeak hartu du gaia, eta nire ustez, zorionez, esan beharra dago, ba, egia da, uste gala da, ba, pertsona hau ez dela, egoera ez batean, nahiko, nahiko peligrosoa, ze ziren, e, funts putre honek nahi zuen azan, ba, jende guzti hau eta txe bizitza horiek erosi, merkatu librean, eta jende asko zegoen, ba, nahiko nile esaten dena, ez da? Mm. Eta, bueno, udaletxea bertan sartu da, eta, bueno, aukera eman die, ba, etxe bizitza udalak erosi dezan, eta laguntzen jende hau, ba, etxe bizitza erostera, eta, bueno, ba, paktatu ditu esko jalaitzarekin batera, ematen du esko jalaitza, eta udaletxea ez, <laughs> direla e, erakundea, baina ematen du kontra jarria kasu honetan. Mhm. Ez da, oso kuriosoa da, ez da, eta batek izaten du, bueno, ba, paktatu dute, e, ez e, erostea gaur egungo merkatuaren prezioa, baizik eta bere garaia egin ziren prezioetara eta bueno, ari alanean zorionez e, bestela joder, ez dakik banik e, zer izango zen jende asko eta jende asko joan eginda e, bai, daka justu nire frentean bizitza neska bat, bera labarekin eta bera hortxe bizitzan eta mm, gaia egiten nahi zitzaion bola eta arabaki zuen etxe hortatik ateratzea. Ez hmm. Zibiten nahi zitzaion nahiko gorra egia eh, prozesu osoa izan, be, izan da, Neska honek depresioa, depresioa bokatu du. Gainanak bai, eh, eh, hmm. ez, konturatzen gara kanpotik dela, bueno, ba, funts pute batek nahi duzu etxibizitzatik atera eta etxibizitza hori saldu, baino konsekuentzia psikologiko grabeak sortzen ari dira bertan bizi diren jendearekiko, eh? Oso hmm. gorra da zure txitik botatzea, amar, amar, amar, bai, bai, urte bai, eraman ostean eta pertsona hau bueltatu da bere amaren gana bizitzera eta ostras gogorra oso, gogorra oso eta hori inork ez zindu, konpondu ez daudere txek ere Orduan, ostras, e, gure elkartasuna mm. hondiena hmm. Bai, bai, bai, bai Lo eski, olako jendearekiko Gogorra bai, gogorra bai, Eta so dola gutxi donos bai, beste seak era gontzan. e, eh, Bueno, ez dakiz, bueno, uste eta azkenean kaleatu zutela eta hori eten gabe gertatzen eta, eta bueno, ikaragarria da. Bueno, laguno, ja, gutxi geratzen zaigu, eh, bukatzeko, erdarik hemen txatxara, gure txatxara. Bai, jarriko dugu bai, abestia eta, bueno, egin behar dugu aurkezpena, irratiko ja, Jarriko dugu abestia eta... Geratzen zaizkigu bos minutu ofizialak. Sei. Bueno, si te urte, bueno... nik, eh, lehenengo izanik, luzatzen dugu pixkat. Jatzen dugu abestia, komentatzen dugu berria primizian, eta agurtzen dugu. Vale, baina bestela da sartuko errepikapenean. Ez que, oendik dago, horregatik, azaroan hasiko da. Ah, Ezakizu. Nola dakizu? Programak eta jagina dago? Eh, leno Son, eh, ze, ze sonatzen ahi zan. Baina, es? nik jarri dut, eh? Ah, ze tramposoa. Eskuz jarri dut. Tramposoa, cebolleta. Oso, oso. Oida, eh, tipula, oso tramposo. Tipula. Ba, bueno. kustuko dugu abesti berria. Dela, tundra taldekoa. Eh, eta, eh, badabara etorriko dia abenduaren, oza, sea, azaroren amarrean. Eta, hori da, pixkat, gojiraren estiloa. Ruinas da. oye. Vale. van de guais. Erziok! Albiste azkarrak! Albiste azkarrak! Albiste azkarrak! Albiste azkarra! Albiste azkarra! Erziok! Erziok! para para para para para para para para para para pam pam pam ba, Baina berri azkar bat berritzeko, iragartzeko, zabaltzeko, berri emateko berritxuak ea. Eta, bueno, hogitamar urte ez dira ezer lelopean. Hogitamar? Hogita mezortzi. Oza, hogitamar. <laughs> Argi dugu, ega duzu. zan. Argi dugu. Benetan. <laughs> Eta mezortzi urte dira ez zer Da da ez nela jaio Total Gupiño, emezortzi urte gehiago eh. Bueno Amasei Amasei ebatetu gira da arrazoi Bai, eh Matematikak Hostia Erratiari eramaten dizkiot amasei urte Jo, eh, tu Nik Niko bai, bai, txio. Bai, Zugarria. Mm. Bueno, no, ni hori ninguro nahi gara, premizian, bota berko dugu, jende dago dago dago. Zertu zari dira, bueno, ba, zera, ber. Zintzilik irratiaren, bimila hogeitabi, bineto gitaru denbora aldiaren aurgezpen jaialdia. Afu, ogimoki, astelen goizak. Zortiak larden gutxi arte, oza, barkatu, zortiak larden gutxi, eta <laughs> arte irekira. bueno, argi da hona da, nide koina baleko zaigula kuña bat egiteko, ze. Total. Horizona esu batako, ukertu gea, guztitan naizta hor baitan egoten eh, egon arren eh guzti hau horren atzean ez bueno ba bueno ba bai ba, da a ver noiz azara que merezi azara que merezi azara que merezi Azararen, hori da, bineatu agitabiko azararen emeretzean, errenteriego niesen kulturgunean, bost euro, sarrera gunean, bertan esku dirutan salgai, bizum txartelarik ez. Hori da, asiuntua da, dir, eh, normalean e, eh, niesenen eh, zea sartzeko txartela Oida. kin ordaindu behar dela. Gero ba. komunera aukeratu dula, ba, <laughs> bere... ba, erabiltzea txartela beharrean, biletea komunea. Eta... Marra egongo da. Bai, marra librea. Marra librea, ez? Bueno, pues hori, hogeita mesortzi garren denboraren... parrilla gaur, así que ya. Guia zi, eh? Prestatu behar dugu bideo txobat. Geha, ah, primerizos. Hori da. Asuntua da. Prematuros, bai. bai. <laughs> Premaduro ni, eh? Zuek zate <laughs> premaduro. Niri baino lehen zardete. <laughs> Ostia. Asuntua da, ba, kontzertuan irutalde hauek direla, afu okimoki getariatik eta astelen goizak oiartzunetik eh, eta e, tartean gure parrilla berriaren irratsaio berrian orkezpera ingo dugu bueno, berrien eta guztiena eta daukaguna da bos irratsaio berria aurten irratian Bai, bai, bai, ditugu, edukitugu baja batzuk, baina alta batzuk, bai, hori gara bai batzuk, Eta, bueno, e, parrilla azte dugunean, programak eta asi, e, eh, asterakoan entzungo dituzue programa berri txoi. Aurkeste, oza, konbi barretu, konbi zaituztegu, danoi etortzera, azarok emeritzean, ni esen aretoan egingo duguna, eh? Aur, bueno, ba, hori. premizia. Ba, edar ja, kontzertuk, Hoi da. Ba, irratxa joen aurkezpena. Mertxana erosteko aukera izango bai, ere, Materialan, ez eta, Bueno, Pintxoak. Benetan kontzertuak direla, izugarriak. Politak, eh? bai, izugarriak, gaina, aipatu, maratu behar dugu, gaina afu taldeak ja azken e, biran dagola, eh, utziko dute proiektua, eta, bueno, ba, aukera polita bat da, ba, ikusteko, ba, bueno, talde bat, ba, trajektoria izan duen taldeak ikuste bat, ikusteko. Asunto da, leno, parre egiten ari ginela, ez eh, ze, ba. despiste, kristona izan deguna. ez du jarri. <laughs> Ez deguna bestiek. Ez da, Talenak. afu, ez da kimoki, ez da zelen Ja. Eta, joe, da, oia egiteko. Bai. Bueno, bueno urrengo saioan jarriko ditu. Hori da. Bai. Hori da. Eta, bueno, pixkate bai, gora ipatzeko, iru taldeetan emakumeak daudela, eta pixkat, uh -huh. saiatu gala hori bilatzen bai. bai. Eta, ordengo saio berrietan, emakumeak presente egongo dira ere, hori ere esan beharra dago. Eta, bueno, ba, Postekoa da, postekoa mm. berriz ere Bai, bai e, eh, Makumeak eh, sartzera irratian Eta, bueno, gonbidatzen zaituzte gu den hoi ere Ez dala inoiz berandu Irratian atea jotzeko Eta bat irratxa jo bat egiteko Nahi, ez zuten nahi Eta bai. nahi duenak erotori da dira Ia lasai eta Arkeztu dezala, berak buruan dituen Gauza guzti horiek azaleratzeko Plaza bat dela, eh? Oia, oh, uin libretan eh, libretara, gureki, militatzera gustora egongo dira, gustarete. Hmm. gurekin eta hori. Eta nik uste okera paregabea dela ikusteko irratian zer egiten dugun urte osoan zehar azorak emaitzi ni esenen egingo dugun ekitaldian. Polita, egun polita izango da, eta, bueno, hori egingo dugu, ondoren urrengo hortzioak, ez? Ba, erratik, pixkat, inga, ia, ingo, izango da, ba, erzio, eh, balorazio erzioka. Balorateko dugu gaztetxeko jaia, gaztetxeko Oixe, da. Eta balorateko dugu niesengo movida, eta aurkeztuko dugu bai eh, lekuenako movida. Baita ere. Eta pim pam. Oixe da, dauka gore bai. Hori Bueno, bueno lagunok, ba, oze... Ah, eh, ha, hori indikan ez dugu zabaldu kartela, igual jendea jasi da begiratzen zabalduko dugu urrengo estetika aurrera gutxi gora bera. Ez jungo... Uste eta aste... Ala ere, bia jungona naiz kartelak hartzera. Ah, bale, ba, bai, bai, bai, bai. aurrea, ja, sare hasiko jugu primizian, eh. primizian, esango eh, irratiak edukiko dula Instagram. Ne? Bai, bai, bai, bai, bai. pasa bi, bigram Bigram <laughs> Pasa bi gram oietakoa, edo bos, bos gram. Niesen, pasa. niesen gorteko ditut. Ongi, <laughs> ongi. Bueno, laguno, ba, eta ba, ja gurtzeko, bueno, benik ganeukan abesti bak, ez dute topatzen, ez dakit topatzen duten. Ba, bueno, baina agurtuko dugu ez da, gure buruak, eskerrik asko berriz ere, demorali honetan gu entzuteagatik. Hoi da, eskerrik asko e, keiko kafrari, eba, bai, bizka, hemen egoteagatik berriro. Ba, bai, bai, bai. zure, ere, bai, gaztik. Dana maite dugu elkarrasko. Noski. Ordun, bueno. Bai, ba, bai, bai, bai. Bizitzaren alde, noski. Hoixe da. Eta alde bai jarri dugu bai, abestia Hori da. Hori da, bai, ba Etxe pentsako, toilen abestia hilda jaiotzen, e, eh, 2000 laugarren urtean, bideoklipa polita, eh, bere, bere eta bedeko harri agertzen den zati oso politak eta daude, eta, eta divertigarriak, eta ba, Toil taldearekin, hau patxepe. Hau patxepe. Pote hau zuretzako. Venga.